tai ir mūsų gretas tas Vitenio, gal užvesit šneką apie klausimyną. Aš tada... Labas vakaras visiems, kurių dar nėra. <laughs> Mes pradedam trečią naktigonę. Šį kartą mūsų laužas jau dega, štai parodykime tą laužą. O pačioj pradžiai žodis Kazimierui, kuris grįžo iš Kauno ir dar vis aidi rinkiminės kampanijos aidai. Tai porą įspūdžių iš Kauno. Prašau, Kazimierė. Aha. Štai. Sveiki. Čia iškart parodau kauniečių sausainius, kad kauniečiai negalvotų, kad sušviečiau pakeliui. Čia <laughs> vaišės Rolandui ir kitiem dalyviam laidos. O Kaune buvo pagrindinis tikslas, kurį nufilmuota tą reportažą vaidutė va sumontuos kažkiek, pamatysit e, artimiausiu metu per mūsų šitus visus portalus. Va ir pagrindinis tikslas buvo pradėti kurti darbinės grupės, kuriuose e, Rolando skelbiamos idėjos ir, ir mūsų puoselėjamos būtų įgyvendinamos gyvenime. Tai jau yra trijų pagrindinių krypčių koordinatoriai. Tai yra žemės, e, žemės reikalai, švietimo reikalais E, kredito unijų klausimais, tai juos visus jūs pamatysit po, per porą dienų, daugiau laiko netimsiu, mes net nespėjom apsitart, kada ką šnekėt, <laughs> tik per duris įėjau. E, jūs kalbėsit kažką apie klausimyną šiandien, nes ta tema. Nu, pačiam gale nebent tik tais. Nu, tai tada gal irgi gale. Gale, jo. Gale ir pasakysiu. Gale. Nu, tai va, tai Tiesiog tiek. sveikinu visus kauniečius, su kuriais buvo Kazimiras šiandien susitikęs. Nu tai aš jums perdodu tada. Taip, dėkuoju, dėkuoju visiems, kurie sudalyvavo rinkiminiai kampanijoje. Ir dabar jau pradėkim naktigonę. Štai yra 65, 6, 7 žiūrovai. Smagu jūs matyti kitam gale kažkur ten Lietuvoje ekrano. Pradžioj porą tokių lyrinių nukrypimų. Skaitydamas komentarus portaluose, tuose, kur vienaip ar kitaip čia apie mus yra šnekama, užtikau komentarą žmogaus, su kuriuo mes paskutinį kartą matėmės prieš kokį 25 metų. Ir tada jis buvo vadinamas grįžų šlioma. šliomas. Taigi grįžą matau, kad stebi mūsų veiklą. Perdodu linkėjimus. Dabar grįžą, kaip aš supratau, gyvena, jis jau dabar lyg Gregorijum pasirašęs, ar Gregori, Vienu žodžiu, jis emigravo Jungtinės valstijas. O kažkada mes su juo, jisai smūkininkas ir mes kartu muzikavom. Tai taip smagu buvo užtikti komentaruose tokį seną, seną pažįstamą muzikantą. Ir dar sakyti, perdodamas sveikinimus grįžai, atsiliepk, atsiliepk, jeigu pamatysi, šiaip papasakok, kaip ten gyvenasi, ar muzikuoji, kaip apskritai ten viskas jaučiasi. O paskui per Skype mes galėsim susisiekti su juo ir iš jungtinių valstybių pakalbėti, kada nors aš tikiuosi mūsų techniką leisti. Mes prieisim prie tokio momento, kad galėsim susisiekti su to žmogu. Taigi, grįžę linkėjimą ir laukiam kontakto. <coughs> ir kitas, ir kitas toks komentaras kuris mane nudžiugino Jolita. O Jolita tai buvo mergina, kuri sėdėjo penktoj viduriniai, vienuoliktoj be klasiai priešais mane. Su ja mes irgi nesimatėm nežinau kiek metų ir jinai irgi pasirodo stebi, ką mes čia visi kurpiam. Ir štai kaip jinai pakomentavo, Jolita sako, užjaučiu aš tave, pasižiūrėjusi Utenos tą pokalbį. <laughs> užjaučiu ir paskui dar kitam komentare jinai sako, aš tai spjaučiau nuo aukšto bokšto į viską. Na, Jolita, jeigu matysi, tai turėtum prisiminti, kad jau toks jau mano likimas matyti, nes kada nors gal ir Jolita galės papasakoti tos įspūdžius, kaip jau mes toj penktoj viduriniai ginčydavomės su mokytojais. Ateidavo, pavyzdžiui, direktorė į... O direktorė mūsų mūsų mokyklos buvo propagandistė ideologė. Ir jinai ateidavo skaityti tokias paskaitas ideologinės. Tai visą klasę žiūrėdavo ir sakydavo, nu klausk, tu klausk jos ką nors. Ir aš ten klausdavau ir viskas išvirzdavo tokius begalinius debatus, taip kad Jolita nieks nepasikeitė, suprantat, kaip mes toj penktoje vidurinėje ginčinomės, ieškodami kur teisybės, taip ir tas tęsiasi, toks jau likimas. Taigi Jolita laukia mūsų gretose laukėm ir Jolitos, ir grįžos iš valstybių, suprantat, kaip, kaip įdomu vis tik, kaip įdomu. O dabar, šiaip apsiribokim, aš manau, dviem valandom šiandieną, daugiau neilgiau 11 vakarą, o dabar pereinam prie labai svarbių dalykų. Naktigonės laužas praksi. Ir štai Petras iš Klaipėdos, kaip suprantu, čia tas pats Petras iš Klaipėdos, kuris aktyviai dalyvavo ir dar laisvoji bangoji, kai naktigonė buvo daroma. Jisai ir forumą yra padaręs, aš suprantu, čia tas pats žmogus. Ir štai ką jisai rašo. Kyla abejonių dėl kai kurių teiginių. Yra šansas, kad aš klaidingai manau. Ir jeigu klaida man bus parodyta, būsiu šitą išmokęs. Ir dabar jis, koks tas teiginys jo manimų klaidingas iš mano lūpų skamba. Mano nuomonė klaidingas teiginys toks. Vakarai prasiskolinę, tų skolų neįmanoma atiduoti. Tai kodėl vis dar skolina? Klausė Petras iš Klaipėdos. Suprantat, kodėl aš pasirinkau mat šitą klausimą? Jeigu Petrui iš Klaipėdos neaišku ir jis mano, kad ir tas teiginys neteisingas, tai tada jis nesupras apskritai nieko, kas šitame pasaulyje darosi. Jeigu va šitoj vietoj žmogus arba nesupranta reikšmės va, tų dalykų, arba mano, kad tai yra ne taip, tai tada visa kita logika, jinai nebetelpa į tą, nu, sakykime, mano pasaulio matymą. Ir ne tik mano, tai, tai nereiškia, kad čia apie tas skolas kalbu aš, aš esu iš viso čia smulkmena. Čia pasaulis dūzgia. Pasaulyje, nu, kokiu tik norit, nuo pačių amerikiečių iki kiniečių. Yra galybė ekonomistų, finansinių ekspertų, kurie rašo lygiai tą patį, aš tik perdodu jų mintis. Aš čia jokių būdų nesu kažkoks atradėjas ar dar kas nors. <laughs> Net nepretenduoju. Paskui aš pabandysiu paaiškinti, kodėl Lietuvoje, pavyzdžiui, neskamba tie dalykai. Bet pradžioje Pabandykim su Petru iš Klaipėdos kartu panalizuoti situaciją ir tie, kurie dabar sėdit prie kompiuterio, nu jūs neturėsit galimybės, nes nematysit manęs, bet jeigu turėtumėt du kompiuterius, galėtumėt kitame įsijungti portalą, kurio adresas yra štai toks – United States Debt Clock.org. US. US Debt Clock.org. Tai tie, kurie nežino, ten yra skolų lentelė. Ten realiam laikė pačių amerikonų sukurtas puslapis yra matoma, kur amerikonai kam skolingi, kiek uždirba, nu visa informacija apie pinigus, skolas ir taip toliau, ir mokesčius. Ir štai aš iš tos lentelės, va dabar, kartu su Petru ir su visais žiūrovais, tiesiog pabandom visi pasižiūrėti. Na, pabandom pasižiūrėti. Pradėkime. Apie tas skolas šnekant. Pradžiai kalbėkime apie fizinius asmenys, apie žmonės, apie jungtinių valstybių gyventojus. Dabar kalbam tik apie jungtinės valstybės. Privačių žmonės, kitaip. Privačių žmonės, jo, fizinės asmenys. Štai, pirmiausia, skola. E, kreditai pirkti automobilių netoli vieno trilijono dolerių. Už tokią sumą jungtinių valstybių piliečiai yra paėmę kreditų pirkti automobilių. Kad suprastume mastą, vėlgi sakau, visada perveskim į Lietuvos mastelį. Kadangi Lietuvoje gyventojų yra šimta kartų mažiau negu valstijose, nu, maždaug Tai du nulius nubraukim nuo to trilijono, ten ne visai trilijonas, ten yra netoli 900 milijardų, bet kad supaprastinus netoli trilijonų. Taip? Nuimam du nulius nuo trilijono, tai bus kiek? 10 milijardų dolerių. Padauginam iš kurso 2,5. Tai būtų tas pats, jeigu Lietuvos piliečiai turėtų pasiemę kreditų pirkti automobiliams už 25 milijardus litų. Tai gyventojų padalinimas. Ne, ant visų gyvena. Nu, taip, taip. Ja. Tai čia tik, tik automobiliam pirkti. Tik automobiliam pirkti, suprantate? Dabar galėtų kilti iš karto klausimas Petrui, vat ir kyla, kodėl tada skolina, kodėl duoda tuos kreditus. Atsakymas labai paprastas. Jeigu neduosi tų kreditų, sustos automobilių pramonė. Vokietijoje panašiai buvo irgi. Tai visur taip yra įsukamas vartojimo ratas, suprantate? Ir dėl to yra suinteresuota ta visuomenė, ta sistema ekonominė yra suinteresuota tais kreditais, nes tada įsisuka mm. gamyba, išlieka darbo vietos, o automobilių pramonė tai yra ne tik pats automobilis, tai yra odos, plasmasės, metalai, ten įvairių, nu kas tik jūs norit, galybėgi šalutinių dalykų. Ir jeigu tik sumažėja automobilių pirkimas, automatiškai stoja gamyba, stoja gamyba, mažėja darbo vietų, tada mažėja mokesčių surinkimas. Ir dėl to yra užsimerkiama į visas problemas ir yra duodami tie kreditai, kad tik tai būtų. Ir tai, čia prieš kada krizė 8 metais smoktelėjo, tai pavyzdžiui toks General Motors pakliuvo į visišką beviltišką situaciją. Jis buvo bankrotas. Ir tada įsikišo Junktinių valstijų vyriausybė ir tiesiog išgelbėjo tą General Motors. Ir čia yra vat, liberalams puikus pavyzdys, kad nėra jokios laisvos rinkos. Nes jeigu būtų laisva rinka, tai General Motors turėjo bankrutuoti ir turėjo būti palaidotas. Bet tai yra antiek svarbi korporacija jungtinėms valstijoms. Kažkada buvo toks posakis, kas yra gerai General Motors, tas yra gerai jungtiniam valstijom. Nes tai yra daug šitų darbo vietų ir panašiai. Taigi štai yra motyvas skolinimo, nežiūrint į viską, į tą va, trilijoną beveik jau, bet tai palaukit, čia tik automobiliams pirkti. O dabar eikim toliau. Kitas - studentų paskolos. Lygiai tas pats - virš trilijono. Trilijonas šimtas milijardų šiandieną yra paėmė studentai apmokėti mokslui. Šitos paskolos yra garantuotos valstybės. Aiškiai, garantija prisima už, už ne, galima neišmokėjimą tų paskolų Jungtinių valstybių vyriausybė. Šiandieną, jeigu pažiūrėt, aš nenoriu čia smulkintis ir nu, nukreipti į šalutinės takelius. Dėl to aš taip tokiais stambiais potėpiais viską aiškinsiu. Bet jeigu jūs, kuriems įdomiau, Pasižiūrėkit patys šitą studentų skolą ir ypatingai įdomu, kaip didėja negražinama dalis. Kitaip sakant, ta dalis, kurių nesugeba apmokėti studentai, tie jau, jau nebe studentai po to baigia. Jinai vat pastaraisiais metais auga katastrofiškai. Nebesugeba žmonės, nes kodėl? Vat viskas susiję. Žmogus, e, jaunuolis sumokėjo didelius pinigus, baigė mokslus, tikėdamasis, pavyzdžiui, kad jis gaus gerą darbą O kadangi kryžė tų darbų nėra ir visas jo, visi jo planai griūna ir jis nesugeba išmokėti tos paskolos. Ir vėl trilijonas dolerių pervedus į Lietuvos mastelį dar 25 milijardai litų. Lietuvos studentai būtų pasiėmę 25 milijardus litų. Tai yra valstybės biudžetas Lietuvos. Vat vienas metinis biudžetas Lietuvos yra va toks kad suprastumėt mastų. Bet čia mes tik pačioj pradžioj kelio. Eikim toliau. Toliau yra vartojimo kreditai. Nu, tas, kas Lietuvoje populiaru ir panašiai. Tada tos kreditinės kortelės. Dar vienas trilijonas. Dar vienas trilijonas. Tai, tai žiūrėkit, fiziniai asmenys turi trilijoną mašinom pirkti, trilijoną studentai paėmė, trilijoną paėmė vartojimo šitų kortelimo reikale, bet čia yra smulkmena palyginus su pačiu stambiausiu gabalu, kur yra sukauptos skolos tų paprastų piliečių, bet fizinių asmenų. Tai yra tie vadinamas mortgages amerika, amerikoniškai. Tai yra paskolos pirkti nekilnojimui turtui. Tai, mylėjai mano, šita suma yra 13 trilijonų dolerių. Jūs galite įsivaizduoti? Tai dabar permeskime į Lietuvos vėl mastelį. Taip? tai bus 130, pusė trilijono dolerių kažkur. Nu, 400 milijardų kažkur litų būtų. Litų. Tai dabar jau įsivaizduokit, fiziniai asmenys, vat kaip atrodytų Lietuva, jeigu mūsų tie 3 milijonai turėtų 25 milijardus studentai pasiėmė, 25 milijardai automobiliam per 25 milijardai vartojimo kreditai ir beveik pusę trilijono nekilnojimam turtui pirkti. Dabar žiūrėkit, ką reiškia visi tie pinigai pasiskolinti. Juk jie, pavyzdžiui, nekilnojimui turtui pirkti. Vat kaip ir Lietuvai burbulas, jis ateina į rinką. Tai padeda išlaikyti darbo vietas, ar ne? Statybose. Statybose ir panašiai. Ir visa tai buvo skatinama nežiūrint į nieką, nes tik taip galima palaikyti va tą apskritai ideologiją tą vakaruose esančią, tą vartojimą ir tą nuolatinio augimo. Kodėl, pavyzdžiui, išaugo tie morgidžiai arba hipo, ipotekos, tai visi reikalai. Jūs gal vieni žinot, kiti nežinot, bet e, pastaraisiais, paskutiniais metais prieš tą krizę 2008 metų vartojo, e, e, paskolos buvo duodamos bedarbėms jungtinėse valstybėse. Bedarbėms. Čia vadinamas subprime Kai iš viso be jokio ten e, apsisaugojimo bankai duoda. Ir gali gilt klausimas, o tai kodėl, va, Petras įklausė, kodėl buvo skolinimas, negi jie nesuprato. Taigi Petra va tame ir reikalas, kad vienas dalykas nėra kur dėtis, Nes visa ta sistema yra pastatyta ant nuolatinio augimo. Vartojimo skatinimo. Ir vartojimo skatinimo. Negalima sustoti, kaip voverė rate. Jis negali sustoti. Kai tik voverė sustoja, viskas sustoja. Ratas nebesisuka, jinai turi bėgti savo. O iš kitos pusės yra nu paprasta žmonių psichologija. Įsivaizduokit, yra bankai. Vieni bankai jau duoda tuos kreditus vat, bedarbėm, o kiti neduoda. Tai tie uždirba, o ne neuždirba. Ir kaip tu klientą prarasi. O visa ko pagrindas buvo įsivaizdavimas, kad namai brangs pastovi. Tai tas pats buvo Lietuvoje. Galvojo, kad namai brangs be perstojo, Ir dėl to tu duodi bedarbiui. Šiandieną kreditą jis nusipirko namą dar nepastatytą kaip ir pas mus. Kol tą namą pastatys jau pabrango ir buvo manoma, kad blogiausiu atveju mes atimsim iš to bedarbio tą namą jis, jis, ir iš to, bus, iš to vertės išaugimo bus galima, jis atsiskaitys su banku ir dar jis uždirbs ir bankas uždirbs. Bet kai sustojo augimas šito kainų, sugriuvo visa šita piramidė. Suprantate? O jinai negalėjo nesugriūt, kadangi nu, viskas turi ribas. Viskas turi ribas ir ypatingai tie lietuviai, kurie gyvenat Airijoje, taigi matot, kiek ten yra tuščių, ištisais kvartalais yra tuščių namų Airijoje. Ir Lietuvoje jų yra, neišpirktų būtų, tai yra pasiekmė va to įsivaizdavimo, kad čia begalinė paklausa bus tiem namam ir panašiai. Bet aš dar sėkiai sakau, vis tada reikia turėti omeny, kad tas klausimas, kodėl skolina, kodėl ataiškiai daro nesąmonę, jie neturi kur dėtis. Jie neturi kur dėtis. Tai dabar žiūrėkit, mes čia apšnekėjom tik tai tik fizinius asmenis. Ir mes matom nusiaubingus pinigus, siaubingas skolas. Jos dabar mažėja. Fizinių asmenų šiek tiek traukiasi. Ir, ir tas vat morgidžas, ir vartojimo kreditai šiek tiek traukėsi. Studentiškos paskolos auga, nes jos valstybės garantuotos, ten bankai drąsiau duoda, o vartojimo kreditai pradėjo traukti, bet kai tik pradeda trauktis, iš karto amerikonai mažiau perka. Tada užsidaro parduotuvės. Nu, viskas yra susijęs, suprantate. Ir dėl to jie, va dėl to jie skolina, nes nėra kur dėtis. Jeigu jums kas nors neaišku, klauskit, kad... Man atrodo, šita teorija buvo, neprisimenu pavardės, po didžiosios depresijos sukurta, būtent vartojama, tada prasidėjo prekių gadinimas, trumpinimas, vartojimo laiko, samoningas gadinimas. Na, ne visai, aš ne. pasakysiu, kada atsirado va šitą, aš supratau jūsų klausimą, aš prie to dar prieisiu, bet dabar žiūrėkit, mes čia apšnekėjom skolas fizinių asmenų, piliečių, bet dar yra valstybės skola Jungtinių valstijų kaip valstybės skola. Jinai šiuo metu yra 17 trilijonų dolerių. Pervedus į Lietuvos mastelį, tai bus vėlgi pusė trilijono litų. Tai jeigu Lietuvoje būtų tokia skola, tai vien palūkanų Lietuva mokėtų nu, kažkur apie 20-25 milijardus litų, vien palūkanų. Tai kitaip sakant, visas mūsų valstybės biudžetas metinis nueitų palūkanų mokėti. Dabar gali kilt klausimas ir, ir, ir kyla Petrui, kodėl to, tam, tom jungtiniam valstijom skolinti. Atsakymas vėl toks pat. Ir, ir dar klausimas, kas skolina. Iš kur atsiranda vatitė? Tai pirmiausia, Junktinių valstybių vyriausybė išleidžia vertybinį popierį arba paprašiau pasakyti skolos raštelį. Ir jis siūlo pasaulį, va aš noriu pasiskolinti pinigų ir pasirašau jums skolos raštelį. Ir tos skolos raštelius perka kitos valstybės, kitų valstybių centriniai bankai. Ir didžiausias čia pirkėjas tai yra Kinija. Jis yra prisipirkus daugiausiai tų skolos raštelių, ten virš trilijonų. Toliau Japonai yra prisipirkę. Bet dabar suprantat, kaip yra? Kad, e, kad galėtų pirkti valstybė tą skolos raštelį amerikonų, tai jinai turi turėti perteklių pinigų jinai turi turėti teigiamą užsienio prekybos balansą, pas jį turi būti teigiamas biudžetas, o tokių valstybių pasaulyje yra nedaug. Kodėl, pavyzdžiui, Kinija yra pagrindinė tų vertybinių popierių turėtojai? Todėl, kad Kinija šiandieną yra turinti geriausią užsienio prekybos balansą. Yra perkelta gamyba į Kiniją, žinoma, ne prekės gamina tenais. Kiniečiai uždirba didžiulius pinigus, va aš jums galiu pasakyti, koks yra Jungtinių valstijų santykis prekybai su Kinija. 300 dolerių. Vat iš to paties United States debtclock.org. Vat iš šito. Ten yra parašyta. Vat šiuo metu, šiais metais, užsienio prekybos deficitas su Kinija yra 300 e, milijardų dolerių. Galite įsivaizduoti. Kiek Kinija, kiek. Ir jai tos pinigus kažkur reikia padėti, tai dalį tų pinigų jinai nukreipia ir perka jungtinių valstybių va, tuos kolos raštelius, nes daugiau nėra kur kiniečiam padėtos pinigus. Bet čia yra vienas iš atsakymų, kodėl ima iš jungtinių valstybių. Visi jau žino, kad taip yra, nes nėra kur daugiau dėti tokių pinigų. O amerikonai žada, kad bet kokiu atveju atsiskaitys nors ten, sakykime, procentai jau yra iš viso mizeriniai, ten beveik jau nulis, bet nors, nors yra tikimybė išsaugoti. Suprantat, žmogui, kuris operuoja ten tūkstančių eurų arba dešimt, jam sunku suprasti, kad nėra kur dėti pinigų. Bet jeigu jūs operuotumėt šimtais milijardų, jūs iškart pamatytumėt, kad nėra kur jų padėti. Į, į tą klausimas yra galima. Prašau. Gintaras iš Kauno, Taip. ką tik įsiskyrėm sako ar negali būt taip kad pasaulis iš esmės juk pasidalintas kaip sakėt pirmai šveicarai ten ištyrė šimtą keturiasdešim didelių ten grupuočių ir ir negali būt taip kad briks šalys iš esmės gali Rotšildo atsitraukimas ir padengimas e, realiom vertybėm valiutos. Nu, suprantat, čia aš supratau jau klausimą esmę, bet mes čia lemiam e, veltumėmės iš tikrųjų į samokslo teorijas. Nei mes tos Rotšildus žinom, nei mes tos Rokfelerius pažįstam suprantat ir spekuliuot ką jie ten daro aš aš jau sakiau kažkurioj laidoj aš tokiais dalykais nespekuliuoju čia mes galim šiaip prie arbatos o tarp kitko užmiršau savo aviečių arbatą mes galim pafantazuot kur nors neviešai bet e, o čia vis tiek yra viešas pokalbis aš operuoju tik tuo kuo aš galiu remtis realiai o apie brikštalis aš paskui be abejo kalbėsiu bet dabar žiūrėkit Kas perka tą jungtinių valstybių skolą? Taigi perka centriniai bankai, kaip, kaip kurių šalių, tame tarpe Rusijos. Rusija įeina į pirmą beros dešimtuką tų, kurio yra prisipirkę tų skolos raštelių. Pirmauja kiniečiai, paskui japonai, pietų Koreja, ten paskui keistos tokios šalis, tokie, tokie offshore, bet ten jau yra spek... nesiplėsim. Bet kitas pirkėjas yra įvairūs fondai, tame tarpe pensijų fondai. Vat kaip ir Lietuvos privatus pensijų fondai. Jiems tai kažkur pinigus irgi reikia tuos padėti. Kur juos padėti sukaupti? O jūs įsivaizduot, kiek valstijose per keliasdešimt metų egzistavimo tų privačių pensijų fondų, kiek yra sukaupę pinigų, tai pensijų, į kur juos padėti? Tai vat juos ir nukreipia, vienas iš šaltinių ir yra tie vertybiniai poperiai, vyriausybiniai. Ir šiandieną kur problema susidaro? Jungtinių valstybių pensijų fondai yra prisipirkę tų vertybinių popierių ir jeigu jungtinės valstijos jų nesugebės padengti anksčiau ar vėliau, žlugs visa pensijų sistema jungtinių valstybių. Nes pinigų nėra, yra tik skolos raštelė. Ir užtat žmonės, kada, kai mato atkylančią tokią skolų tą kauną, jie pradeda bijoti, kad anksčiau ar vėliau nebegalės patraukti tos skolų naštos ir, ir jų pensijos pavojų atsidur. Dabar yra dar, aišku, perka ir fiziniai asmenys e, tos e, skolos raštelius vyriausybinius. Aš kalbu tik apie valstiečius šiuo, šiuo, va, šiuo metu. Bet pastaraisiais metais atsitiko toks dalykas, kad, kaip aš sakiau, norint nupirkti tą skolos raštelį, tu turi turėti pinigų teigiami biudžetai arba užsienio prekybos balansai yra pas labai nedaug šalių pasaulyje. Tai vienas dalykas, jau jos nebeturi tiek pinigų, kiek Amerikai reikia, tų pinigų paskolint. Antras dalykas, jau jie mato, kad e, čia blogai baigsis, nebenori pirkti. Ir netaip lengvai tuos skolos raštelius realizuoja. Tai kas atsitiko pastaraisiais metais? Tada tuos skolos raštelius pradėjo supirkinėti Amerikos centrinis bankas. Suprantat, tai būtų tas pats kaip, o dabar Butkevičius iš, parašytų skolos raštelį, pasiūlytų kam nors jį nupirkti, niekas jo nenupirktų ir tada jį nupirktų Vasiliauskas. Suprantat, vat Kazimiras juokėsi ir, ir, ir, ir, ir Vaida juokėsi. Jokingai skamba, bet taip ir vyksta valstijos. Jūs pasižiūrėkit federalinio rezervo lentė, jie neslepia nieko. Atsidarykit Federalinio rezervo internetinį puslapį, pažiūrėkit jų balansą ir pamatysit, kaip pastaraisiais metais išaugo jų balansė esantis vata skolos raštelių kievo, taip pat eina grafikas į dangų, suprantate. Kada niekas jau pasaulį nebeperka, jie nuperka patys iš savęs. Tiesiog patys iš savęs. Ir dabar, vat, jeigu Petras matyt paklausys mūsų šitą pokalbį, aš tikiuosi, Ir dabar, ot, Petrai, paklauskim savęs, tai ar tokia sistema apskritai gali egzistuoti? O, o jeigu dar Petrui atrodo, kad, kad ta sistema turi ateitį ir jinai yra gyvybinga, tada Petrui atsakykim savo, o kodėl tada Lietuva negali turėti va, tų trilijonų skolos? Kodėl Latvija negali to paties turėti, ar ne? Kodėl mūsų skolos yra mizernos palyginus su va, šitom išvardintom? Bet sparčiai didėja. Nesparčiai, palyginus su visai nesparčiai. Visai nesparčiai. Nu žiūrėkime, čia mes pereinam prie, pavyzdžiui, kad dar suprasti, jungtinių valstybių biudžetas. Vat pagal tą patį internetinį puslapį skolų, šiais metais jie prognozuoja surinkti 2 trilijonus, 2,8 trilijono dolerių jie planuoja surinkti mokesčių. Kitiek surinks vyriausybė. O išleisti planuoja 3,5 trilijonų. Reiškia, biudžeto deficitas yra 700 milijardų. 30 procentų. Tai, tai, čia, tai čia yra didelis pasiekimas valstybės. Nes ankstesniais metais biudžeto deficitas buvo ir pusantro trilijono net. Čia kažkuriais metais, 10 ar 11, jie surinko 2 trilijonus, o išleido 3,5. Tai pusantro trilijono jie turėjo sukrapštyti vat kažkur iš pasaulio. O pasaulyje nėra tiek pinigų. Niek, neskau, reikia turėti pliusą, kad galėtum net... Čia tarp kitko prisiminiau, buvo labai charakteringa, kaip ta sistema funkcionuoja. Kaip sakiau, Japonai yra vieni iš tų, kur turi daugiausia prisipirkę tų skolos raštelių valstybių. Ir kai susprogo Fukushima Japonijoje, tai natūralu visi galvoja kad japonai išmes į rinką tuos vertybinius pop nes jiem reikia pinigų jiem reikia gi ten žinai daug daug valiutos reikės ir iš karto išlindo į eterį jungtinių valstijų pareigūnas kažkoks labai aukštas nepamenu kuris tenai ir iškart pasakė tokią frazę kad Japonija yra turtinga šalis ir mes tikimės, kad jinai nespręs savo problemų. Mūsų sąskaitą. Jo, pardavinėdama šitos vertybės. Kitaip sakant, pagrasino japonams, kad nebandykit. Nes nedaug dievė japonai būtų išmetę į rinką, iš karto ta piramidė gali sugriūti, suprantat. Ir japonai nepasinaudoja šitą galimybę. Nepasinaudoja. Čia bet atsakymas Petrio, kodėl skolinasi. O todėl, kad Japonija stovi jungtinių valstybių karinė bazė ir daugelis kitų yra spaudimo priemonių tai pačiai Japonijai. Čia atskirai būtų galima papasakoti, kaip ten su ta Japonija buvo, kaip jie buvo suduotas smūgis iš jungtinių valstybių 90 metais, vat, jų finansiniai sistemai, ir jie po šiai dienai neatsigavo. E, bet čia jau nukrypsim į šoną. Taigi štai, žiūrėkit, jungtinių valstybių biudžeto deficitas, o pastaraisiais metais sukasi apie 1 trilijoną dolerių. Permeskime Lietuvos mastelį, Tai bus 25 milijardai litų vis tie patys. Tai būtų tas pats, jeigu Lietuva turi 25 milijardus metinį biudžetą dabar litais ir dar antrą tiek pasiskolintų. O dabar mes skolinomės, nu ten 3 milijardus, suprantate, ten 2, ten 4, nu 6, vat maždaug tokiuose rėmuose mes skoliname. O čia pažiūrėkit kokią sumą bet kaip tada nedvigubėja, netrigubėja, Petras iškart paklaustų. Žaibiškai tos skolos, o jos pabiškiai auga. Kodėl tai jos, e, tai dalį yra padengiama? Dalis tai- tų skolų raštelių yra išperkama, ten, ten yragi trys kategorijos, tai yra notes, bondai, ten ir, ir trežeris. Nu, vienu žodžiu, ten pagal laiką jie skiriasi, jų pavadinimai ten. Ir ateina laikas, yra trumpi, trumpas išpirkimo laikas, vidutinis ir labai ilgas. Tai ir pabiški išpirkinėjai bet skola be perstojo auga. Ir neįmanoma, kad būtų kitaip. Taip ir dabar įsivaizduokit, va dabar perinam prie esmės šitos. Ar įmanoma nesiskolinti ir kodėl skolimas? Tai pirmiausia, sistema yra taip susukta, kad e, nuo 70 metų, kada aukso standartas buvo panaikintas, bet jie iš karto susitarė su arabais, eksportuojančiais naftą, kad nafta bus parduodama ir dujos tik už dolerį. Ir visas pasaulis, norėdamas įsigyti naftą, dujas, o ir daugelį kitų aktyvų, turi gauti dolerį. Ir taip dolerio paklausa buvo auginama ir išauginta. Dirbtinai. Kitaip. Dirbtinai, taip, dirbtinai. Monopolį. Taip. O tam buvo panaudotos įvairiausios priemonės, įtikinėjimai, papirkimai, kas tik jūs nori dar. Paskaitykit, pavyzdžiui, tokią Perkinso knygą ekonominio žudiko išpažintis, jeigu kas neskaitė. Yra, yra video. Irgi. Yra, jinai visom kalbom ir video yra. Tai jis ten aprašo mechanizmus, kaip yra palaužiami tie, kurie spardus, spardus ir nepasiduoda. Tu tai aprašo pats amerikonus, kuris, kuris tą darbą dirba. Perkinsas jo pavardė. Galų galę turėkime omeny, kad Junktinės valstijos turi 800 karinių bazių visame pasaulyje. Beje, viena iš pačių didžiausių užsienį esančių karinių bazių yra Kosove. Vadinasi Bone Steel. Čia va tiems, kurie vis apie Kosovą ne visai teisingai supratimą turi, kas ten vyko. Ten šiuo metu yra didžiausia jungtinių valstybių bazė užsienyje. Taigi štai, karinis biudžetas milžiniškas, įtaka didžiulė ir sus, yra sukurta sistema, kada Tie, kurie operuoja didelėmis sumomis, net neturi kur bėgti. O bet kokie bandymai kurti alternatyvą tai sistemai yra gesinami. Ir kaip pavyzdžius, aš paminėsiu, jeigu apie tai šnekam, sakykime, buvo bandymas, e, turbūt vienas iš pirmų, gal ir pats pirmasis, tai Huseinas, Sadamas Huseinas, Irako prezidentas, jisai susipyko su valstijomis ir nutarė pardavinėti naftą ne už dolerius, o už eurus. Nu ir ne tik aš, bet ir daugelis e, pasaulio komentatorių mano, kad čia ir buvo pagrindinė priežastis, kodėl su juo buvo taip pasielta, kaip pasielta. Taip. Toliau lygiai tas pats su Kadafiu, Libijai. Kadafis buvo sumanęs irgi atsiplėšti vat, nuo tos, nes čia praktiškai yra kolonijinis mokestis. Mes visi mokam jungtinėms valstijoms už jų šitą gyvenimą ne pagal kišenį. Ir visi tie, kurie, sakykime, netgi piktinsis mano va šituo pokalbiu, <laughs> tai jie tiesiog nesuvokia, kad ir jie apmoka va visą šitą. Nes, kaip sakiau, mums skolina už labai didelius procentus ir mums tiek neskolins niekada. O jie vat, augina, augina, augina, augina tą piramidę. Ir dabar dėl galimybės gražinti. Norint gražinti šitą sumą pinigų, tai arba infliacija turi būti milžiniška, bet jeigu bus infliacija, tai tada nukentės apskritai viskas. Vyresni žmonės atsimena, į ką pavirto mūsų santaupos tie tarybiniai rubliai. Ir per porą mėnesių žmonių kaupti pinigai ir apskritai gyvenimas finansinis, kuris susiklostė per dešimtmečius, Viskas išėjo pelenais per keletą mėnesių. O čia tokia atveju juk liečia visą pasaulį. O, o čia taip, o čia liečia taip, teisingai Kazimirai sakot, jo. Nes doleriais apskritai griūna visa sistema, jeigu... Bet taip galima įspręsti skolos klausimą infliacijos pagalba, ne? O dabar kaip būtų galima įspręsti kitaip? Tai reikia tada amerikonam pradėti taupyti ir tada biudžeto deficito turi iš viso nebūti, o net nesišviesi. Aš žiūrėjau, pavyzdžiui, jų biudžetinės pro, e, projektus, kokie jie planuoja biudžetus ten 10 metų į priekį. Tai jie net neplanuoja mažinti biudžeto deficitą. Va dabar šiek tiek sumažina, paskui jis vėl išaugs ruošis. Tai iškai net planuose nėra šito. Tai tada kaip tos pinigus gražinti? Dabar e, dar reikia vieną daiktą žinoti. Vat e, čia grįžtant prie šito vartojant. Maždaug apie 80 metus Reigano valdymo metais čia buvo. Mat yra toks terminas reigonomika. Mes jį gal ir girdėjom, bet nei aš tada supratau, ką tai reiškia. Nu, reiganomika, reiganomika kažkokia. Dabar aš nu, tikiuosi, kad daug maž aš suprantu, kur buvo tos reiganomikos esmė. Ne dėl to, kad aš čia kažkoks sakau gudrus, tiesiog aš skaitau daugybę informacijos šitais klausimais. Ir, ir, ir panašu, kad žmonės va teisingai interpretuoja šitą dalyką. Reikia, jungtinės valstijos buvo milžiniškoj kriziai 80 metais. Buvo infliacija, buvo bedarbystė ir, nu, vienu žodžiu, buvo ekonominė krizė didžiulė. Ir jie, galvodami, kaip įsukti, vat, kaip tas darbo vietas sukurti, buvo nutarta palengvinti skolinimąsi žmonėms, kad žmogus gautų pinigų, nors, kaip sako, vat, nors iš, palų, iš malūnsparnio mėtė tos dolerius, kad jis pradėtų pirkti ir taip įsuktų va, tą mechanizmą. Tuo metu, kai prasidėjo va, šitie procesai, palūkanų norma buvo 19 procentų, jūs galite įsivaizduoti. Mm. Paaiškinsiu tiem, kurie ne, e, nesupranta, ką reiškia palūkanų norma. Tai yra E procentas, už kiek skolina centrinis bankas komerciniams bankams pinigų. Kitaip sakant, centrinis bankas turi pinigų, jis juos gali emituoti, o komerciniai bankai, jeigu jiems reikia kredituoti kažką, jie ir neturi patys pinigų, jie skolinasi iš centrinio banko. Ir štai tas procentas buvo 19. Tai atėjęs fizinis asmuo dar užsidėdavo maržą banką. Tai nuo šito prasidėjo va, šitas paskolų dalinimas. Kodėl tai yra svarbu šitas skaičius? Todėl, kaip, kaip tas mechanizmas veikia. Žmogus pasiskolina ten kažkokią sumą pinigų, tarkim, už 20 procentų. Ateina laikas mokėti, jis nepatraukia, jam siūlo persikredituoti. Bet sumažinta jau palūkanų norma, kadangi po truputį jinai krito. Ir, sakykime, jam jau duoda ten už 18. Ir jis va tai persikredituoja, persikredituoja nereikėjo pačio kūno grąžint užteko kad jis pa pačias palūkanas mokėtų bet įkinko vienu žodžiu ir įkinkyt bet mechanizmas sukasi suprantat vat viskas auga ekonomika iš tikrųjų pradėjo augti vartojimas pradėjo augt bet kur problema šiuo metu ta palūkanų norma yra nulis suprantat ir jau nėr kur persikredituot tu ateini tau jau nėra jokių kitų mechanizmų, jau tu turi ne tik palūkanas mokėti, bet ir patį kūną, nes jau viskas, jau nulis. Pigiau jau nėra. Dabar jau prakalba apie minusinės palūkanas, nu, jau būtų tokia keblesnis dalykas. Brandat, va ir ta prasme priejo liepto gal. Reiškia, iš vienos pusės milžiniškas kalnas skolų, iš kitos pusės yra nulinė palūkanų norma, Bet negali imti, matyt, fiziškai, kadangi. Plus nebėra ką kredituoti, nes vartojimas nukritęs, biznis sustojo. Nu, masė vat, susikaupė tokių problemų. Ir dar bandysiu paaiškinti. Vat įsivaizduokit, jūs uždirbat tūkstantį litų ir jums pragyvenimui, nu tiesiog gyvybiškai, tarkim, nu užtenka ten 700, ar ne? Bet jau mažiausiai niekai. Jums lieka 300 tai jūs galit pasiskolinti ir šimtą litrų ten palūkanų mokėdami jūs patrauksit. Paskui jūs nutarėt, kad automobilį paėmėt kreditą. Paskui jūs nutarėt paimti dar kažką ten, kelionį, dar šimtas litrų. Nu dar kažkam tai. Bet jau dar po to nebėra kur. Nes fiziškai jau jūs, jums nebeužteks pragyvenimo. Ir va dėl to atėjo šitas paskolų reikalas, va atsirėmė į fizinę galimybių sieną. Pranta? Nebeaptarnauja skolos. Ir dabar, vat, ką bedarysi, auginti skolas blogai, pradėsi taupyti irgi blogai. Ir gal dar, dar susijęs su pačia elementaria vartojimo kultūra nes vat filmuose rodo kad tos kreditinės kortelės tarkim tai ten saujom po penkias po tai dėl to jie tai užtat jas ir tai- dalino lengvai nes buvo tokia ideologija kad reikėjo žmonės e, kad jie kuo daugiau pirktų kuo daugiau pirktų net neskaičiuoja taip o čia aišku mes čia galėtume aiškintis ten yra masė kitų dar dalykų visokie derivatyvai ten spekuliacija ten siaubas ten velnias kuo jie nusilaužtų suprantat bet tiktai aš vieną daiktą pridėsiu kada bankams iškylo problema, vėlgi atsakant, kodėl bankai skolina netgi tiems, kurie negražins. Užtat, kad bankai žino, iškilus jiems problemams, valstybė dengs jų nuostolius, nes valstybei reikia ir toliau palaikyti tą, tą vartojimo lygį. Ir dėl to jinai bankus gelbsti ir gelbsti ir gelbsti. Ir bankai tuo naudojasi, aš jau nekalbu, ten yra masė kitų tokių E, kad net tuos pinigus spausdina ir apeidami vat visą tai, ką aš čia šnekėjau. Bet čia jau vien to, ką aš pasakiau, kas yra visiškai, taip sakant, patikrinama kiekvieno iš to, kuris žiūri va šitą mūsų pokalbį, viską galit patys pamatyti. Dėl to aš nesiplečiu į tuos, į tuos laukus, kur gali būti visokios versijos, ten spekuliatyviniai kažkokie pasakymai. Yra, nu, aišku, kaip du kartus. Ir dabar eikim prie, prie Europos. Europos valstybės, vakarų Europos valstybės yra lygiai tokioj pačioj padėtyje. Skiriasi pagal šalis ten tie skaičiai, vienos šiek tiek daugiau, kitos mažiau, bet principas yra lygiai tas pats. Lygiai tas pats. Ir jeigu jūs atsidarytumėt pasaulio žemėlapį skolų yra tokie žemėlapiai. Skolų žemėlapiai, tu jūs pamatysit, kad tos šalis, kurio, kurias mes esam įpratę laikyti išsivyščiusiomis ir į kurias mes orientuojamės, jos ir yra labiausiai prasiskolinusios šiuo, šiuo metu šitame mūsų pasaulyje. Ir kuo yra šalis e, mūsų sąmoniai tokia prastesnė, skurdesnė, tuo jinai yra mažiau ir skolinga. Kitaip sakant, va tas auksinis milijardas pastarosius keliasdešimt metų didžia dalim gyveno va tų, to kito pasaulio sąskaitą. Ir čia mes ateinam dabar va, prie to BRICS šalių. Kadangi šitos dalykus suprantu ne aš vienas jau, tikiuosi, kad dabar ir Petras jau suprato iš Klaipėdos, bet kokie nors tenai, žinai, kiniečiai tą suprato gerokai seniau už mus ir kiti suprato, ir niekas nebenori būti tarnu ir praktiškai vergu. Tarp kitko, jeigu šitą temą, tai aš skaičiau, nežinau ar tiesa, kaip jūs pakomentuosit, kad pirmas apčiopiamai suprato tas Stalinas ir o, prasidėjo šaltasis tai. karas būtent nuo to. Galiu pasakyti, jeigu jūs jau paminėjot šitą dalyką, taip. Kada buvo sukurta po antro pasaulinio karo va, šita sistema, vadinama Bretton Woods sistema, jos esmė buvo ta, kad karo metu amerikonai sukaupė pas save auksą, nes jie už auksą pardavinėjo ginklus. 90 procentų skaičiai. Jo, jo, kariaujančiam šalim jie pardavinėjo ginklus visiems ir tiem ir tiem. Pavyzdžiui, Hitlerį e, rėmė Bušo senelis, Prescott Bušio buvo pavardės. Jis dalyvavo ten prekyboje su, su, su Hitleriu. Jie, jie visas pusės finansavo sukaupė aukso labai daug ir po karo pasiūlė tokią sistemą, kad doleris yra pririštas prie aukso, o visos kitos valiutos yra pririštos prie dolerio. Ir pasiūlė pasirašyti Stalinui šitą. Visi pasirašė. Visi pasirašė ir Stalinas irgi žadėjo pasirašyti, kol karas nepasibaigė iki galo. O paskui jisai supras, supratęs, kuo tai kvepia, jis taip ir pasakė, mes netam paklojom milijonus gyvybių, kad dabar mums e, okupuotų kitų būdų. Reiškia, jis puikiai suvokė mechanizmą viso šito. Ir 47 metais jis pasiūlė alternatyvą. Jis pririša rublį prie aukso. Reiškia, yra doleris prie aukso pririštas, o čia yra rublis prie aukso pririštas. Ir jis pasiūlo jungtis O mūsų gretos irgi. Čia jų gretos, o čia mūsų gretos. Vieni, jeigu kas norit, junkitės prie dolerio, o gal kas norit, junkitės prie rublių. O turėkime omeny, kad po karo Tarybų sąjunga yra nugalėjusi valstybė, jos autoritetas yra didžiulis ir atsirado labai daug norinčių jungtis, tame tarp ir Europos šalių. Ir įvyko jau pasaulinės konferencijos šito klausimu Maskvoje. Ir va dėl to buvo uždėta geležinė uždanga kad negalėtų alternatyvos pasiūlyti. Beje, paskui Hruščiovas atėjęs į valdžią visą tą reikalą užgesino. Ir jisai perėjo, jis įsijungė į tą sistemą. Ir, ir aš sutinku su tai žmonėmis, kurie sako, kad Tarybų sąjunga vat, nuo tada ir pradėsidėjo žlugimas. Aš sutinku su šitą nuomonę. Kad kada jie atsisakė savo finansinę sistemą, savo suverenaus emisijos centrą, Nu, tai buvo tik laiko klausimas, kiek jie atsilaikys. Tai bet dabar, po šitiek dešimtmečių, Brikso šalis, matos, kaip sakiau, jos vėl bando sukurtą alternatyvą misijos centrą. Ir tai natūraliai yra gyvybiškai pavojinga dolerio šitai sistemai. Vat ir jeigu jūs, vat dabar yra tiesiog kertinis momentas ir Petro iš Klaipėdos atsiklausiu. Jeigu jūs ir šitoj vietoj manysit, kad aš neteisus, ir čia ne aš, čia, čia taip teigiančių yra milijonai ekonomistų pasaulyje, kurie šitaip, lygiai taip pat kaip aš nek, aš tik retransliuoju jų žodžius. Jeigu jūs manysit, kad čia yra neteisybė, tai be abejo, tada jūs nesuprasit ir Ukrainos įvykių, ir manysit, kad aš neteisius esu ir čia. Čia yra tiesiog raktinis taškas. Ir tie, kurie vat nemato čia problemos, jie tada visai kitaip mato ir kitus dalykus. Ir ten yra daugybė klausimų apie NATO, apie mūsų santykių su NATO, šitoje laidoje mes nekalbėsim. Bet iš esmės, vat kodėl aš nuo čia ir pradedu, čia yra pats pagrindas, vat čia yra ašis. Nu, bent aš taip matau šitą reikalą. Kartu, kaip sakau, su, su milijonais kitų tame tarpe ir amerikiečių ekspertų, tame tarpe buvusių to paties Reigano patarėjų, kurie kalba lygiai tą patį. Prant? Ir tada, bet jie, dabar aš kalbu žmonėms, kurie masto taip pat. Tai tada jūs darom logišką išvadą, kad natūraliai reikia stabdytas Brikso šalis. Nes kito kelio nėra. Ir tam tinka visos priemonės. Tai iš amerikonų pozicijos. Taip, iš to auksinio milijardo, čia net ne amerikonų, čia yra Europos Sąjunga su tuos. Bet čia yra koks niuansas, kad objektyviai kaip išėjo. Euras ir doleris yra konkurentai. Ir iki tam tikro lygio jie eina kartu, bet iš principo žiūrint jau tolimesniais tikslais jie netelpa visi. Irgi vienam. Lygiai kaip procentai su Rockefelleriais nu, konkuruoja, tai lygiai taip pat. Jie yra konkurentai konkurentai. Ir Europos šitam vat, e, politiniam teatre jungtinių valstybių interesai ir Europos tautų interesai skiriasi. O štai valdžios įvairių Europos šalių, jos yra lygiai taip pat manipuliuojamas kaip ir mūsų valdžia Lietuvoje. Nes spauda didžioji yra didžia dalim kontroliuojama jungtinių valstybių, Europos spauda vyriausybės yra kontroliuojamos į, per įvairius, įvairius mechanizmus, per tą pačią kreditavimo sistemą, nes, kaip sakiau, bankai tai pagrindiniai yra ant dolerio pastatyti. Dar svaro sterlingą pradėkime, aš jau čia būtų tokie slaptesni dalykai. Nes yra tokių užuomenų, kad iš tikrųjų paradui vis dar tebe vadovauja anglai. Tiesiog dabar naudoja jungtinės valstijas kaip tokia, žinai, kuoka žymiai rimtesnė. Bet tie, kai buvo įtakingi, O prieš šimtą metų tai iš tikrųjų anglai buvo, jie buvo tą, tą vaidmenį, kurį dabar valstijos vaidina, vaidino anglai. Ir svaras sterlingas buvo pagrindinė valiuta. Jis funkcionavo visam pasauliu. Ir antras pasaulinis karas tik tai svaro sterlingo reikšmę sumažino. Bet jis ir išlieka rezervinė valiuta. Taigi štai maždaug taip. Ir iš čia turbūt tada tie, vat, kurie supranta prasme ir svarbą šitos tų skolų, skolų naštos, jie tada turbūt supras ir kas vyksta Ukraina ir kodėl mes čia šiandieną esame užsiengažavę į vieną pusę ir panašiai. Jeigu, sakau, neatsakė savį šitą klausimą, toliau mes niekur nenueisim. Arba jeigu atsakom kitaip, tai tada atsakom kitaip ir visus kitus klausimus. O mano matymas yra vienareikšmis. Čia yra visa ko esmė. E, galimybė spausdinti nieko nepadengtus pinigus, tai yra biznis, už kurį geresnio būti negali. Suvaizduokit, kas būtų, jeigu mums dabar būtų galima spausdinti litus ir jos visas pasaulis imtų. Ir spausdinti tiek, kiek vat, mums prisireikia. Brand. Nu tai klausykit, ar gali būti geresnio biznio. Nu čia dar pridėkim Tokia jau kaip paradoksa, kad tas dolerio emitavimas, tas federalinis rezervas, ten yra 12 bankų sistema, vadinama centrinių bankų jungtinių valstybių, bet savininkai yra privatus asmenys, tie patys va, tos pavardės vis. Tai iš viso paradoksas. Nuo 1913 metų tas federalinis rezervas yra privačiose rankose. Taip, jis yra reguliuojama, jo veikla yra reguliuojama ten visokiais įstatymais, be jokios abejonės. Bet galutinis beneficiaras, savininkas, akcininkas yra. Ir iki galo niekas net nežino, kas ten jie tokie, suprantate. Tai čia dar įdomiau. Ir va šitoj sistemai žmonėm yra sunku net įsivaizduoti. Aš puikiai suprantu tuos žmonės, kurie, pavyzdžiui, girdi dabar, nu, pirmą kartą, tarkim, visą šį. Kai aš pradėjau šito domėtis ten metų, gal 20 jau atgal, man iš pradžių buvo sunku patikėti, kad taip gali būti. O aš čia dar ne viską papasakočiau, papasakoju tik pačius paprasčiausius dalykus. O ką, vien, pavyzdžiui, ką reiškia toks, toks dalykas, kaip kreatyvinė buhalterija. Kai čia prasidėjo krizė, Ir žiūrėkit, kas atsitiko, nes bankas išduoda kreditą ir paima užstatų kažką mainais. Nu, pavyzdžiui, nekilnojamo turto arba akcijas kokias nors. Kai krizė prasidėjo, nukrito nekilnojamo turto kainos, nukrito akcijų kainos, bankas neturi tiek užstato, kiek išdavė kreditą. Mhm. Ir jeigu jis balansę pavaizduotų realią vertę va šituo, mhm. to užstato, pasibūtų milžiniškas skylė. Mhm ir tada Junktinės valstijos leido bankams taikyti vadinamą kreatyvinę buhalteriją. Kitaip sakant, jie įvertina tuos aktyvus tiek, kiek jiems atrodo, kad kiek jiems reikėtų. Nusmanas, nu yra visiškai, nu neturi nieko bendro su realybė. Absoliučiai. Ir visa va ta sistema šiandieną vakarų civilizacijos nebeturi nieko bendro su realybė. Aš čia galėčiau duoti masę kitų pavyzdžių, bet čia bus per daug kiekvienam kartui. Bet vat Tikiuosi, kad Petras, kaip jis čia sako, šito išmoks. Dabar Petras toliau žiūrėkit, kokį kelią klausimą. Čia į tą patį. Jis taip su tokia ironija sako, o kas jau čia ta stiprėjantį Rusiją? Nes aš matyt kažkur paminėjau, kad va, stiprėja Kinija, stiprėja Rusija, stiprėja tos brik šalis ir jos sudaro realų pavojų Nu ir jis aiškiai suronė, sako, kur jau čia tos stiprėjančios Rusijos, žinai, jau čia, kur jau aš čia matau tą stiprėjančią Rusiją. Tai, suprantat, Petrai, kaip yra, na nieko nėra pavojingiau, kaip neadekvačiai vertinti priešą. Ir apskritai viską, pasaulį, ir iš viso ateiti į pasaulį su su tokiais, žinai, wishful thinking, su tokiais rožiniais sakiniais ir panašiai. Nu, pasižiūrim, apie Rusiją reikėtų daryti, aišku, atskirą pokalbį. Aš bijau, kad Lietuvos visuomenė nėra dar pasiruošusi tokiam pokalbiai, koks jis turėtų būti iš tikrųjų. Dėl to aš tik šiaip keletą štrichų. Apie pastarųjų, pas, pastarųjų nu, Putino laikotarpį, 12-13 metų. Atsidarykit vėlgi tos pačios statistinės lentelės ir jūs pamatysit, kaip auga alga, kaip auga pensija Rusijoje, kaip auga biudžetas. Dabar kodėl biudžetas pradėjo, kad pas mus yra menkai žinomas šitas dalykas. Amerikonai Dar kitą dalyką pasakysiu. Neužmirškit lietuvaičiai vieno fakto. Užmirštat jūs visi šį. Rusija pralaimėjo karą. Ar jūs jį vadinsit šaltuoju, ar jūs jį vadinsit kaip nors kitaip, bet jinai 90 metais buvo pralaimėjusi šalis. Subirėjo. Ne tik, kad subirėjo, ten subirėjo viskas ir finansų sistema subirėjo, ir ekonomika subirėjo, ir teritorija prarado, ir sėdėjo amerikonų konsultantai Maskvoje, kurie rašė jiems įstatymus ir taip toliau. Jie kontroliavo visiškai šitą teritoriją. O Jelcino valdymo laikais tai buvo visiškai kontroliuojama teritorija. Ir jos ateitis turėjo būti dar subirėjimas į gabalus ir viskas taip ir ėjo. Bet e, ko, kas yra mažiau žinoma, Labai mėgsta vakariečiai taikyti tokį dalyką, kaip vadinama, rusiškai vadinasi razdėl produkcijai. Aiškiai, jie ateina ir Lietuvoje panašiai taikė Alitaus medvilnės fabriką kažkus panašaus buvo. Aiškiai, jie atseit investuoja pinigus į tą patį, pavyzdžiui, Alitaus fabriką medvilnės, bet susitarė taip kad e, mes jums mokėsim tik tada, kai padengsim visą savo sąnaudą. Esmė yra to. Jie šitą taiko visam pasauliu. Tai yra kolonijinių valstybių statusas. Ir kolonijinės mm. valstybės su to susitaiko. Ir tada lieka tai šaliai geriausiu atveju kapeikėlis, O jie tada yra suinteresuoti kuo daugiau išleisti. Čia Perkinso irgi teorijoje, ta, kad nu, jie e, per prievartą vos nedalina ja. kreditus už e, kišį. Tai čia, čia ne visai tas, tai ten jau kita, čia, čia yra įvilk, į, įvėlimas Na, tai, tai. į skolų va, tą karuselį, ne, čia kas kita. Jie sako, mes jums padėsim Na. eksploatuoti naftos telkinį. O, pažiūrėjau, skalūnų dujos Lietuvoje. Mes patys technikos neturim, bet labai norim, kad čia ateitų. Ir jie sako, mes ateisim, mes čia investuosim, atvešim savo techniką, bet jums mes mokėsim kažkokią tai gražą tik tada, kai mes padengsim savo sąnaudas visas investicijų. Mm. Nu ir tada jie pradeda kiekvieną dūdo orkestrą jau įtraukia į sąnaudas ir panašiai. Nu viską įtraukia į sąnaudas. Jūs nesijuokit. <laughs> Dūdo orkestrą paminėjau. Labai taikliai. Tai buvo. Aš jums, aš grįšiu, vat Sahalinė buvo ten, buvo tokia paimtos dujų ir naftos verslovės, vat šitokiu principu. Ten Jelčino lankais buvo sudaryti tokie įstatymai. Ir rusam tekdavo kapeikos. Beje, lygiai tas pats buvo Venezuela. Vat iš kur Hugo Čaveso populiarumas Venezuela. Lygiai tas pats. Jis tapęs prezidentu atėmė iš amerikonų teisę eksploatuoti, vat, kitaip sakant, nenacionalizavo, bet paliko jiems pelno dalį, nu, proto rėmasi. Nes jeigu jiems anksčiau ten lygdavo, tarkim, 5 procentai, tai jis padarė 50 ant 50, paskui tą procentą vis augino mm. ir vis tiem amerikonam lygdavo mažiau. Mm. O atitinkamai biudžetą tada ateina pinigai visai kiti ir jis galėjo šiek tiek jų nukreipti ten tiem žmonėm. Ir užtat paprastų žmonių tarpe Venezuelais yra, buvo labai populiarus ir, ir laikėsi keletą metų nors ten spaudimas milžiniškas ten iš jungtinių valstijų pusės e, ir venesuela ir argentina dabar ir ten bolivija ten vyksta e, Buvo įdomus procesas, pas mus tiesiog apie juos niekas nu, tai- nežino. Tai, tai lygiai taip, Abramovičius, aš tai lygiai teisingai prisimenu irgi, kai tik tai pradėjo su amerikonais dėrybas ves dėl e, šito Jukos, tai jis... Tai čia Khodorkovskis. Ai, Khodorkovskis, atsiprašau. Ne, čia ne visai, ten kita istorija buvo, Kazimirai. Khodorkovskis norėjo parduoti tą milžinišką korporaciją E, BP atrodo, nu kažkokiem vakariečiams. O tai praktiškai būtų išvedimas iš Rusijos, mm. iš Rusijos e, rankų nu, didžiulių turtų. Ir buvo užkirtas kelias šitam dalykui. Bet pirmas Putino veiksmas buvo, kad jis panaikino šitos įstatymus arasdėlį produkcijai. Mm-hmm. Ir tada prasidėjo biudžeto Augimas. augimas. Kai prasidėjo biudžeto augimas, jis galėjo pradėti didinti algas, pensijas, nukreipti ten ir kitus dalykus. Ir prasidėjo Rusijos šioks toks stiprėjimas. Šioks toks stiprėjimas. Netgi to... prie korupcijos lygio vis tiek užtenka. Ne, ne, tai kalbos nėra. Prie korupcijos lygio ir prie visko, bet e, pradėjo eiti tie pinigai. Tai jau vien šito užtenka, kad jis taptų vakarų prieš. Numeris vienas. Jo. Bet dar vieną dalyką įdomų jis padarė. Pas mus visiškai, bet tai aš bent nesuskaitęs lietuvių spaudoje. Tik tapęs prezidentu, jis pabandė pakeisti Centrinio banko statusą. Ir į Dūmą buvo pateiktas projektas, e, vat, kad Centrinis bankas išeina vat, iš šito įdingo rato. Nes aš nepaminėjau, bet tiek Lietuva, tiek Rusija, tiek daugelis kitų pasaulio valstybių. Jie negali emituoti savo pinigų, jie gali emituoti tik tiek, kiek turi to dolerių prisipirkti. Iš pirmą iš kažkur turi gauti dolerį ir jo pagrindą emituoja rublius, lytus ir panašiai. Netgi jeigu ir buvo prisiryšę prie euro, o euras vis tiek su doleriu susiję. Tai ne, nu tai, tai taip, čia ne tai tik doleriai, čia tokios nu rezervinės valiutos, bet doleris sudaro ten liūto dalį, suprantate. Ir centrinis bankas Rusijos, lygiai kaip ir mūsų, nedirba su vyriausybė, o dirba su pasaulio banku ir va, su ta sistema vakarų. Ir jisai pabandė pakeisti šitą statusą. Ir jam nieko neišėjo. Ir Duma nenubalsavo. Ir jis grįžo prie šito reikalo tik pernai. Ir va, pernai vėl į Dumą yra pateiktas įstatymo projektas, kuris vėl bando pakeisti centrinio banko statusą. Ir dar ten jau pirmas balsavimas buvo, neaišku, kuo baigs. Kitaip sakant, aš to noriu pailiustruoti, kad žmonės puikiai supranta, tiems, kam reikia, supranta tos procesus ir bando išsivaduoti iš tos, nu, praktiškai kolonijinės priespaudos. Ir, o tai tą patį maišą, pavyzdžiui, jeigu apie Rusiją užnekam, atsiskaitė va tos kreditinės kortelės, vizą ten ir taip toliau. Nu dabar e, atseit įvedė sankcijas, bet e, tos sankcijos tik privers rusus pasidaryti savo suverenę atsiskaitimo sistemą ir jie sutaupys, nu įvairiais duomenimis visi, vien, vienur skaitau 2 milijardus, kitur 4 milijardus doleriai sutaupys. Pas mus, mat, mes visiškai nesusimastom, kaip funkcionuoja. Vat jūs, jums perveda stipendiją į kreditinę kortelę, pavyzdžiui, vizos, jūs nueinat su tą kortelę nusipirkti tokių tai bambonkių parduotuvėje, Ir kažkokie centai eina tiems, kurie visą tą sistemą kontroliuoja. O tą sistemą kontroliuoja šią atvirgį amerikonai. Ir rusai buvo šitoj sistemoje nesavarankiški. Ir visi jų bandymai įsivesti savarankišką atsiskaitimo sistemą nepraeidavo per dūmą. Nes ten liberalios pakraipos žmonės blokuoja visus tos dalykus. Nes vėl mes darom klaidą galvodami apie Rusiją. Rusijoje aš visada jau šimtus kartų sakiau. Rusijos yra dvi šiandieną. Viena yra liberali provakarietiška ir kita yra proimperiška. Ten yra dvi visuomenės. Bet Ukrainos įvykiai, ta prasme, suvienijo ir... Ukrainos įvykiai, taip, Ukrainos įvykiai sumažino liberalinę, liberaliją dalį ja. ir padidino šitą imperinę dalį. Ta prasme, sustiprino. Taip. Ir plus visi šitie, vat, visos tos sankcijos, kodėl vat, žmonės nesupranta, kodėl su tom sankcijom taip kažkaip lyg jas taiko, lyg netaiko, kažkoks toks. Užtat, kad vakarai puikiai supranta. Nu gerai, tu dabar vat, at, at, atskyrė jos nuo tos vizos ar ten Mastercard, ar ne? Nu jie pasidarys savo sistemą. To, ko negalėjo padaryti pernai, Dabar jau jie pasidarys. Ir amerikonai tiesiog praras kelius milijardus dolerių. Nuo 3 iki 7, kiek <laughs> milijardų dolerių. Suprantat, bet aš iš karto pagalvojau, o kiek Lietuva sumoka? Ir vėlgi, kadangi Rusijoje yra 50 kartų daugiau gyventojų, aš padalinu tą sumą 4 milijardus iš 500 kartų ir gaunasi, žinai, rimtos sumas Lietuvai. Mm. Mes rimtas sumas pinigų irgi atiduodam per visą šitas atsiskaitimo korteles o jos galėtų likti Lietuvoje. Vėl kaip patiliukais, nematomai, taip pat yra praizgytas pasaulis. Ir aišku, yra kovojama. Visi tie, kurie nori išeiti vat, iš tos sistemos, tai yra kova už pinigus. Yra daromas spaudimas, yra pasamdomi žurnalistai, kurie atitinkamai rašys straipsnius. Sakykime, toks kaip aš pakalbėjau, jeigu pasirodytų, kad čia peržiūrų yra ne ne 208 kaip dabar, o 20 tūkstančių. Aš iš karto pasidaryčiau pavojingas, iš karto atsirastų mūsų internetiniam portale pagrindiniam. Krūvas straipsnių, koks aš durnas ir panašiai. Visą tai yra, ta sistema puikiai funkcionuoja. Iš kur jūs galvojate tą, tą galybę straipsnių, nevardinkim tų puslapių pavadinimų, bet iš kur, pavyzdžiui, ta isterija tokia, iš kur galybė kiekvieną dieną straipsnių viena tema. Yra žinomas mechanizmas. Yra fondai, kurie, kada reikia vieną temą iškelti į paviršių, yra fondai, kurie pafinansuoja tos dalykus. <laughs> Ir viskas čia labai paprasta. Ir komentarai yra, yra kiberkariuomenės. Šiandieną jas jau turi daugelis valstybių, bet pirmieji ir lyderiai, tai čia yra vėl tie patys amerikonai. Jie pirmieji kūrė tas kiberkariuomenės. O jų uždavinys yra dalyvau diskusijose, reikiamą kryptimi e, kreipti pokalbį. Ir kada tu skaitai komentarus, lietuviškose, pavyzdžiui, tose portaluose, tu negali žinoti, ar čia žmogus tikrai toks durnas, ar jam sumokėjo už tai, kad jis tokį būtų. Ir tada tas kitas skaitydamas, nu, atitinkamai turi. Nu, viskas yra, aš suprantu, žmogui, kuris, kuris žiūri į pasaulį per rožinius akinius, tai tai va tai, ką aš neku, jam atrodo, nu, arba visiškai kvaila, arba kažkokios šis sąmokslo teorijos jam čia vaidenasi. O tai yra kasdienybė. Tai jeigu, <laughs> jeigu jūs žiūrėtumėt nenaiviai, tai ta pati, pavyzdžiui, Clinton, nes jinai vienam savo, vienoj savo kalboje paprašė daugiau finansavimo tai kiberkariuomenį. Neslepiama niekas, tik žmonės nenori girdėti tų dalykų. Bet, Bet dar apie Rusiją grįžtant. Vat vieną dalyką pasakiau. Bet e, Aš jums pasakysiu e, Rusijos pagrindinį konceptą, kuris yra iš tikrųjų pavojingas pasauliu, va tam konkuruojančiam pasauliu. Iš ko jisai susideda? Vardinu. Yra keletas segmentų. Pirmas, tai yra energetika, kadangi jie turi daug dujų naftas ir panašiai, jie čia tiesia vamzdžius į visas pusės, Čia tos visos kalbos, kad čia suprantat, jie neturės kam parduoti dujų ar dar ko nors, yra tik tie, kurie nesidomi detaliau. Gazpromo apimtis pardavimo tarp kitko auga į tą pačią Europą ir panašiai. Jokie ten jungtinės valstijos e, tų dujų čia pateikti negalės, čia yra, pasidomėkite atidžiau, aš nenoriu, net ne apie tai šneka. Aiškia, pirma tai yra energetika. Nu ir turbūt ir Petras neneiks, kad jie čia tie rusai turi, nu turi ką parduoti. Ir vamzdžius jie tiesia į Kiniją, vat į Vokietiją vieną nusitėsi šiaurės, dabar tiesia pietų. Apeinant Ukrainą tą Apeinant tą pačią Ukrainą, vėl tas pats. Tai. Ir, ir nežiūrint tų isterijų, kaip pardavinėjo, tai pardavinėjo. Taip, taip, taip. taip. Ir atkreipkite dėmesį, pavyzdžiui, e, vokiečiai yra pasakę, ta pati Merkel yra pasakęs, rusai nėra nei vienos dienos nustoja tiekti dujas, nežiūrint va tos griūties. Griuvo Tarybų sąjunga, griuvo viskas. O dujos kaip ėjo į Vokietiją, taip ir ėjo. Niekada nebuvo jokių sutrikimų. Išskyrus ten Ukrainos įvykius, kai tie ukrainiečiai ten įsivėlė. Bog pradėjo. Nu, tai ten jau atskira istorija. Tai žiūrėkit, pirmas segmentas energetika. Nu, turbūt Petras neneiks, kad ieškia, turi ką pasiūlyti. Antras segmentas yra logistika. Kadangi tai yra didžiausia valstybė pasaulyje, tai jie senai jau tą turėjo daryti. Aš tai nesuprantu tų rusų, kodėl jie taip lietai visą tą daro. Žiūrėkit, ką aš turiu meni. Turint va šitokią teritoriją tarp rytų ir vakarų, čia mes vis sakom, sąjūdžio laikais mes ruošiamės būti tiltų tarp rytų ir vakarų, buvo tokia idėja. Aš visada juokdavusis, nu žinai, Tiltas lėktuvas ne, nespėjo pakilti, jau leistis reikia. Koks tiltas, klausykit. A va, čia rusai su savo atstumais, taip. Ir dabar žiūrėkit, kam reikalas. Tirpsta ledai šiaurės jūrose. Atsiranda galimybė laivų, laivybos šiaurės jūrų kelių. Sutrumpėja prekių transportavimas iš Kinijos į Europą beveik dvigubai iš karto viskas atpinga. Prantat? Vaizduojat? O kontroliuoja šitą jie. Kaip sakiau, jie statosi uostų kompleksą žemiau Peterburgo. Tarp Peterburgo ir Estijos sienos tų slūgė. Statosi uostų kompleksą. Jie bus nepriklausomi ir nuo Klaipėdos taip pat. Tai nuo Talino ir nuo... Ir nuo Talino ir nuo viso kito. Nu, tai žmonės mylėjai tai mes galim žiūrėt vat į pasaulį, žinai, taip pat užsimerkį ir, ir galvoti ir matyti tokį Ivaną prasigėrusi. Bet jūs pasinaikit į Google ir pažiūrėkit į tą užslugą iš viršaus. Šitą tai irgi reikia matyti, kas vyksta. Jūs paprasčiausiai, nuprantat, nu, paskui gausit į liūrį ir nesuprasit už ką ir kodėl. Staiga Klaipėdos uostė, žinai, nebėra poreikio, o, o, ir atsigūdo, o, pasirodo, užslugos yra, ai, ai, Bet aš, vat, aš matau pas mus vat, tokius, tokius žmonės, žinai, kurie jau šitaip sapaliuoja. Tai duodžiakit, bet čia dar ne viskas. Toliau, oro erdvė, skrendant iš rytų į vakarus, tai irgi jų rankose. Tai? Toliau jie pirmą kartą istorijoje nusitėsi automobilių kelią. Jūs galite pagalvoti. Iš Maskvos į Vladivostoką niekada nebuvo galima nuvažiuoti automobilių. Tačiau prieš porą metų pirmą kartą susijungė jie. Pirmą kartą girdžiu šitą. <laughs> Suprantat, juokingai skamba, suprantat, juokingai skamba. Atrodytų, kodėl jie laukia šito. Bamas buvo tas ten jau garsiai. Jo, bet jis ten irgi už, užlūžęs, kadangi žlugo ta visa sistema. Irgi Putinas pervažiavo su ta geltona ta savo ta mašinėlė ten, ta pirmas pervažiavo to keliu, ten dar ne visur asfaltas yra. Bet jau atsirado. O tikslas koks? Sujungti E, automobilių kelius Kinijos su Europą. Toliau geležinkelių linijas jie tiesia. Vienas jau turi, kitas tiesi visus galus ir vat nesenai dar prabilo apie geležinkelio liniją į Indiją. Ir dar toks jau visiškai fantastiškas dalykas, bet skaičiau jų projektą, jie svarsto dabar su Iranu, per Kaspijos jūrą, per Irano ten upes labai nedaug prasikas ir išeina viduržėmio jūrą. Tai suprantat, visais įmanomais frontais dirba. Logistiko, jie kontroliuodami teritoriją savo rankose gali turėti, tada įsivaizduoju, kokie čia resursai. Tai dar ir, ir žiūrėjau filmuką, aišku, iš dalies propagandinį, žvėriškai ginkluojasi tenai. Tai, tai palaukit, tai aš, aš juk nebaigiau. Tai vat yra, kaip sakiau, energetika, segmentas, neginčytinas. Toliau, logistika, turintume jų teritoriją ir pirmus vatos, kur aš jau stebiu, ką jie daro, neginčytina o dabar karinė pramonė. Tai jie, kai buvo vieni iš stipriausi, taip ir lieka, nu tai turbūt Petras neginči šitą. Karinė pramonė ir jie dabar yra skirti trili, 20 trilijonų rūpų. 23 trilijonai. Suprantate, jo, tai milžiniški pinigai yra skirti, aišku, jie nepasiekia amerikonų biudžetų, bet kaip rusams yra labai daug. Ir visą tai yra skiriama pirmiausia perginkluot kariuomenę, bet ir naujos ginkluotės kūrimui. O tai ne tik kūrimas, tai yra ir pardavimas. Jie yra vieni iš pagrindinių pardavėjų. Dabar eikim toliau. Vaistų pramonė. Yra duota komanda, ir eina procesas, jis eina lietai, kaip viskas Rusijoje, niekas ten neina, žinai, taip, su, su, su visokiais trūkdžiais, bet yra strateginis tikslas ir jis yra iš lėto realizuojamas. Aš jums galėčiau vardinti tiesiog fabrikus, kurie atsidaro, nes aš stebiu šitą procesą yra iškeltas strateginis uždavinys apsirūpinti vaistais, nes tai yra gyvybiški dalykai, suprantate. Ir penktas segmentas - maistas. Va to, ko jam visada trūko, irgi yra iškeltas uždavinys maksimaliai apsirūpinti maistu. Dabar žiūrėkit, kokie yra pasiekimai šitoj srity. Vištiena apsirūpino 100 procentų ir jau gavo leidimus parduoti Europą. Nežinau, gal dabar su sankcijom ten kažkas pasikeis, čia buvo praeitais metais, jau buvo gauti leidimai eksportuoti vištieną į Europą. Aiškiai, jie atsisakė bušo kojelių ir vėl įsivaizduokit, kokius nuostolius patiria jungtinės valstijos, kurios dešimtmečiais tiekė tiek vištieną apskritai, tiek tas kojelės, kurių patys nevalgo. Jie parduodavo dar uždirbdavo tą, ką jie ten išmeta, jie čia parduodavo rusų. Noški bušo vadinasi. Taigi štai vištiena jau Jie visiškai nepriklauso. Keuliena, nu, ten 70-80 procentų jau apsirūpina. Jautina, kadangi čia yra ciklas ilgesnis, reikalaujantis ir laiko, ir sąnaudų, tai ten 40-50 procentų. Bet visi tie, bet tendencija yra augant. Ir pats svarbiausias dalykas. Jeigu jie dešimtmečiais buvo grūdų importuotojai, maistinių grūdų, Tai dabar jie yra vieni pagrindinių grūdų eksportuotojų pasaulio. Čia, bandant ats, ieškoti atsakymo, kodėl, čia net ne tiek jų, jų kažkoks nuopelnas, čia panašu, kad yra klimato kaitos pasiekmė. Šiek tiek atšilo klimatas Rusijos žemės ir ten derlingumas iš karto šoktelėjo. Nu, aišku, ten ir investicijos yra didžiulis. Ten yra ir investicijos. Suprantat, kaip yra su Rusija. Rusijai jūs matysit sugriuvusius kaimus, sugriuvusias fermas, matysit apleistus miestus, jūs matysit šį. Tai yra be abejo realybė. Bet jūs matysit ir kitą dalyką. Jūs matysit visiškai naujas fermas grandiozinės, jūs matysit jo, tas vištydės. Ir ta, ta senoji Rusija, jinai yra gyva ir jinai, nu kaip ir Lietuvoje galų galia, yra fermas, vat, jos merdė ir merdės ir stovės tie griuvėsiai dešimtmečiai ir šalia vyksta kitas gyvenimas. Ten teritorijos milžiniškos gyventojų. O ten teritorijos milžiniškos gyventojų jiems trūksta, ten trūksta darbo rankų, viskas ten ir be abejo yra chaotiška, kalbos nėra, bet ką aš noriu pasakyti va šitais penkiais segmentais. Ir dabar žiūrėkit, ką jie sako. Ką mums siūti kažkokius tai, žinai, va, triusikėlius. Ir konkuruoti su kiniečiais, kurie dirba, ar ten dabar jau kiniečiai tai brangiai siūla dabar jau Vietnamas ten yra, koks Bangladešas jau. Pant, neįmanoma. Nei lietuvis gali sukonkuruoti, nei rusas gali sukonkuruoti, nes Vietname arba Bangladešė tos, jinai, tos koinės visada siūs pigiau. Ir jie koncentruojasi vat, į šitos strateginius objektus, kurių niekas iš jų atimti negali. Logistikos ir teritorijos iš jų netimsi, energetikos iš jų netimsi, nes tai yra pas jų žemė, ar ne? Karinė pramonė pas juos, nu tokios tradicijos, tai nesimato, kad jie kaip nors, žinai, supasuotų. Žemės ūkiai, maistas, jie, viskas jų rankose. Žemės, aišku, blogos. Ir dėl to jie ten šimtų procentų niekada neapsirūpins, daug kas pas juos iš vis neauga. Bet pasižiūrėkit lentelės, tendencija yra auganti, kryptis yra einanti į viršų. Ir su vaistais tas pat. Tai reiškia, sako, mes čia koncentruojamės, jiems net neužtenka žmonių aprūpinti va šitas visus šitas dalykus, o tos visus triusikėlius tegu suvokinėlį. Suprantate, tai matykit jūs šitą žmonės. O tie visi, kurie na, galvoja, kad čia kepurėmis užmėtys šito žmonės. O jūs matykit visą tą. Ir va šiek tiek va, atsistoja ant kojų. Jie kartu su kiniečiais, su brazilais, su indais pradeda jau kelt klausimą, kodėl mes turim mokėti va tą, tą mokestį. Kodėl mes turim nešti tą, tą naštą amerikonų, kurie valgo penkiom burnom. Ir europiečiai taip pat. Tai vat yra viso šito nežinant arba nematant, arba įsivaizduojant, kad čia jiems nieko neišeis. Nu, galim taip įsivaizduoti. Ir gal ir neišeis. Gal ir neišeis. Aš, aš esu tikras, kad E, Rusijoje bus bandoma padaryti tą patį, ką padarė Ukrainoje, ten viskas yra paruošta, čia kada nors, kai kalbėsime apie Rusiją, aš pasakysiu. E, yra keletą tokių taškų, per kur bus mušama. Ir visiškai ne, ne, ne faktas, kad jie atsilaikys. Ne faktas. Bet šiandieną situacija yra tokia, į, vat, visą tą, ką aš išvardinu, Tai yra re, realijos šios dienos. Ir tai leidžia vat, Rusijai kelti balsą tame tarp ir Ukrainai. Bet žinant va, tą sukeltą isteriją ir Lietuvos kišimasi tokį beprotišką į tuos įvykius Ukrainoje, vadinasi, yra prielaida tokia, kad jeigu ne buvo atsidarys frontas Ukrainai, koks pilietinis karas, tai vis tik gali būti teoriškai ties Lietuva, ties Nemunu, ten ta linija fronto, nes nu, tas mes prie to paskui prieisim antram, ant, ant, ant, bus antras klausimas, tam mm. bus ir gal tada mes šitą pabandysim aptarti, jūs priminkit ir, mm. ir kritikuokit. Tai vad maždaug taip atsakant Petrui iš Klaipėdas. Ir kiek mes užtrukom? O, klausykit, jau mes beveik einam. Ką, jau pusė vienuolikos? Taip, 40 minučių liko. Tai praktiškai antro klausimo net pradėti negalim, nes jis užtruks dar ilgiau. <laughs> Reikia eiti tada į pabaigą. O tada aš tiesiog anonsuosiu. O tai yra Raimundo klausimas. Ir štai aš tiesiog perskaitysiu. Ar valstybė privalo turėti ideologiją? Jei taip, tai kokia turėtų būti Lietuvoje? Kaip ją sukurti ir įdėkti? Geopolitinė Lietuvos, geopolitinė Lietuvos strategija – kokie variantai gali būti. Raimondas vardina - neutralitetas, Eurazijos sąjunga, darnos dvivaldystė, Baltų Respublika ir taip toliau. Čia matyt Raimondas Bakutis iš Londono. Sako? Atpažįstu ja? iš, iš klausimų. Taip. A. Na, nu, klausimai rimti ir praktiškai rimtesnių ir būt negali klausimų. Ir ne veltui aš juos susijęjus turbūt suprantat, kad va, ta pirma dalis su antra jos kaip jos siejasi. Nes nesuprantant geopolitinės situacijos, svarstyt mūsų jau valstybės vizijas, nu, būtų irgi naivu. Dėl to aš tos klausimus galvojau vienoje laidoje aptart, bet aš matau, kad mes netilkom, tai aptarsim kitoje laidoje. Tada tiesiog aš kitos paskaitysiu klausimus. O tarp kitko, Emilijus rašo čia į tą patį. Jeigu Rusija ir Kinija pereitų prie bendros valiutos, kas reikštų JAV žlugimą, ar JAV pradėtų ieškoti preteksto pradėti karą? Nu, tai Amilis e, kalba tą patį. Nu, Čia, tai- ko gero, Amilis bus iš Utenos. Galimas daiktas, <laughs> nes vardas retas, jo galimas daiktas, tada perdinam linkėjimus Amilį. Būsimas politologas, jis ruošiasi stoti į tokius mokslus. Tai bet Emilis pats savo klausimą ir atsakė pats savo nu įsivaizduokit jeigu lietuva spausdina litą visas pasaulis tą litą ima mums nieko daryt nereikia ir staiga latviai sumano kad gal ir latas būtų gerai kad imtų tai ar mes būtume patenkinti o jeigu dar latviai su estai susitartų įvestų kokį nors žinai bendrą valiutą nukreiptą prieš litą tai ar mes ramiai sėdėtume ir lauktume kol jie tą realizuos ar bandytume ieškot galimybių kaip nors tuos latvius su estais nuraminti Nu, žinot, nu yra paprasta kaip 2 ar 2 keturi, aš tiesiog nesuprantu žmonių, kurie šito nesuvokia. Aš, va, šitoj vietoj aš negaliu atsistebėti. Aš čia geidauju susitikti pokalbį su tokiu žmogum, kuris pabandytų man paaiškinti, kaip jis įsivaizduoja, kaip galima šito nematyti. Ir kaip jie tada įsivaizduoja tą pasaulį. Ir kaip jie sugeba taip išgyventi nematydami. O čia tai bent meistriškumas yra, sakyčiau. Kas čia dar įdomu? A, tiesa, čia grįžtų į pradžią prie Gryšos, kuris gyveno kažkur valstijose. Gryša, aš atsimenu tavo vieną dainą, melodijos neatsimenu, bet at, visą gyvenimą atsimenu teksto gabaliuką, nes jis ant tiek reizovas, kad matyt, aš dėl to atsimenu. Jis grįš ar atsimeni pats tą savo sakinį. O skambėjo, tyso Azijoje jūra, plauko jūra gyvūnėliai. Čia yra iš grįžo šliovo kažkokios dainos. <laughs> Kažkas jis pats atsimena šį. Man tiek įstrigo jis kažkokioje apžiūroje su ansambliu grojo. Čia ne mano buvo daina, čia buvo jo. Mes tokių kreizų ne, nekurdavom. Tai aš dar sėki grįžęs klausiau, kaip ten sekasi, ar muzikuoja. Jis buvo, tarp kitko, neblogas muikininkas, absoliučią klausą turėjo. Aš labai grįžę prisipažįstu tau dabar. Aš tau pavydėjau absoliučios klausos. Tiems, kurie nesupranta, ką tai reiškia, tai grįžę va taip alkūnėmis ant pienino už, užgriuk ir jis pasakys visas natas, kurios ten skambėjo. O, o aš neturiu to sugebėjimo, oi kaip aš šito jam pavydėjau. E, nu, bet dabar ką jau čia, jau gyvenimai nugyventi. Taip, kas čia dar įdomaus? <laughs> E e Va, žiūrėkit, kokį dar klausimą gavom įdomu. Andrėjus rašo. Ar aš esu skaitęs Osvaldo Sprenglerio knygą Vakarų saulėlydis? Ir ar aš pritariu, jog tas saulėlydis jau ir atėjo pagaliau? <laughs> Na, Šitas e, šple, šple, Sprengleris, sunkiai ištariama pavardė, tą vakarų saulėlydį jisai parašė 1914 metais. Tik tais prasidėjęs pirmas pasaulinis karas, tai sutrukdė ir išleido tą knygą 1918 metais. Kodėl aš paminiu tas datas, gali atrodyti, kad žmogus paveiktas pirmas pasaulinio karo, galvoja, kad vakarams galas, tai tokią knygą parašė. Bet jis ją parašė dar prieš karą. Iškiai vis tada matė pėdsakų. Nu ir ta knyga sukėlė daug, daug tokio, daug aistrų, nu, taidį šimtą metų. Nu, šimtas metų, kaip ta knyga parašyta. Kaip pranašystė kokia gavosi. Da, nu ir vieni, vieni lyg pritariau, kiti juokėsi. Va, matai, prieš šimtą metų sako vakarų saulėlydis, jo kaip nėra, taip nėra. Arba kaip kiti sako, jo, tai bolševikai sakė, toj Amerikai galas, o, o kiek gyvenu, tiek visi prognozuoja. Aš tą knygą esu skaitęs, tiesa, senai, bet kur ten yra esmė? Pagrindinė jo idėja yra tame, kad e, civilizacijos, kaip ir žmogus, pergyvena, nu, gimsta, auga, branda ir paskui mirtis. Yra tokie ciklai. Ir jis lygiai taip pat mano, kad jau, bet įsivaizduokit, prieš šimtą metų. Jis jau tada manė, kad vakarų e, civilizacija pergyvena jau krizę. Krizę, ne, jau nuopolį viskas, kad jinai jau eina į pabaigą kad jau žiema atėjo. Buvo vasara, pavasaris, rudo ir galas. Nu, bet šimtą metų jinai atsilaikė. Bet dabar pasižiūrėkim, pasižiūrėkim vėl, nu, atvirom akim į tą vakarų civilizaciją. Dabar jau mes ją galim čiupinėti, mes ten važinėjom, matom. Nu ir žiūrėkit, ta vakarų civilizacija Man labai patinka mažos šalis, šveicarai, tokie olandai, pavyzdžiui, norvegai taip pat. Šimtmečiais kūrė tą savo pasaulėlį, ne? Mm. Kariavo ten vieni su kitais, kiek ten kraujo jie pralėjo, ten religiniai karai, ekonominiai karai, nu, ten, nu sunkus ten buvo tas jų. Bet jie susikūrė tą pasaulėlį jau. Na ir visi dabar nuvažiuojat, matot, kaip jis griūna mūsų akise. Jie greuna savo rankomis jį, įsileisdami tos milijonus imigrantų, kurie nesugebės palaikyti to lygio, kurį jie pasiekė. Jie net, net, net nesiruošia laikyti to lygio. Nu taigi akivaizdžiai matom visą šį. Šimto kartų mano tas pavyzdys sakytas apie Briuselį, tos naujagimį. Nu tai kai, kai jie išauks po 15 metų, tai jau Belgija bus iš karto kitokia. Ir vėlgi, žiūrėkit, prasiskolinę, Vat visą tą, ką kalbėjo apie valstijas, visą tai tinka vakarų Europai. Prasiskolinė. Išaugo karta, kuri nebemoka gyventi jau kitaip, kaip bet tų skolintų pinigų. Darbo vietos iškeltos į Aziją, o ir dirbti nebenori jaunimas. Jaunimas, nu žiūrėkit, Jaunimas išauga žiūrėdamas e, televiziją, kurioje iš viso nėra darbo žmogaus. Jaunuolis, o vaikas auga, jisai žiūri televiziją, tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Tengi dirbančio žmogaus tai nėra. Arba kaip išimtis, kaip kažkas tokio egzotiško, ten koks nors šachtininkas ar ten kokia ten, nežinau. Tai kaip egzotika tik būna. O šiaip visi filmai vyksta, dialogai, konfliktai, tai tokioje aplinkoje, kur atrodo pinigas iš vis. Nerūpestingoje. Nerūpestingoje visiškai, tai. Pinigas tai čia ne problema. Problema ten visokios reikalai homoseksualistų, kiek lyčių čia bus. Laisvalaikis. Laisvalaikis, dislio, to, to, va tokie dalykai. Bet visam šitam gyvenimui resursų tai nėra. Pažiūrėkit mano monologą, kuris vadinasi Šventė vakaruose baigėsi, cirkas išvažiavo laikas namo. Iš prieš keletą metų jau ten smulkiai visą tą situaciją apšnekėjau. Taigi, prisiminus va šitą vakarų saulėlydį pono Osvaldo, parašytą 1914 metais, nu panašu, kad jisai po šimto metų, bet atėjo. Ir, ir jeigu manęs klausia, ar aš pritariu, nu kaip aš galiu nepritart, matydamas, kaip vakariečiai žlugdo savo ekonomiką, žlugdo savo apskritai populiaciją. Ir tas mano klausimas, ar Šveicarija yra Šveicarijoje gimusių žmonių, šalis ar visų norinčių joje gyventi? Jie atsako, kad visų norinčių gyventi. Nu tai ateitis. O kur visa vertybių dar kaita? Kada jie verčia vyro moter santykius visiškai yra iki kažkokį jovalą. Tėvų vaikų santykius irgi sujaukia galutinai. Ir vaikas, kuris išauks va tokiom aplinkybėm, kur vaiko teisės yra hiperbolizuotos, o visuomenės teisės jų atžvilgių yra visiškai praškai jokios Tai kas išauks iš tokios visuomenės, kai jinai bus pasiruošusi konkurenciniai kovai su kiniečiais? Tas jaunuolis, vat, išaugintas tokioje dirbtinoje aplinkoje, jisai bus pasiruošęs kovoti dėl darbo vietų, dėl išgyvenimo vat, su tais kiniečiais. O jam reikės. O jam reikės. Nes vat aš neveltui kalbėjau apie tas skolas. Tas gyvenimas, jis negali tęstis be galo vat, iš tų skolintų pinigų. Jis priejo liepto galo tai ta prasme netgi ir tas lietuvos sakot lėtai lėtai bet nepaliaujamai nes netgi ir dabar lygtai atsigavus atsigavus bet kaip skolinamės taip skolinamės ir nieks neplanuoja nesiskolint aišku aišku ir ir tie ginklavimaisi kaip sako o yra rezervų nu nėr tų rezervų vis vis tiek nu. tik dar didesnės skolos bus be abejo ką reiškia du procentai nuo bvp tai yra du milijardai reiškia mes turim išleisti iš mūsų biudžeto du milijardus ginklavimuisi O 2 milijardai tai yra 10 procentų nuo to, ką mes patys surenkam. Lietuva surenka apie 20 milijardų lytų mokesčiais. Kitus mes gaunam iš ES, tik ne, vėlgi nemanykit, kad jie mums čia duoda už gražias akis. Jau aš šimtą kartų šnekėjau, čia tik iš paviršiaus atrodo, kad jie mums primoka. Supliusuokit viską, mes minusė. Nu, bet žiūrėkim pinigų srautus šiuo atveju, ar ne? Tai mes surenkam 20 milijardų patys ir dar 5-6 prisidurėm dar iš Europos. Tai dabar skaičiuokime iš pačių surinktų, nuo 20 milijardų. Du atiduodam ginklavimuisi, kuris neduos jokio rezultato. Ir dar klausimas, ar iš viso čia, nu, čia atskira kalba, pašnekėsim ką nors. 2 milijardus mes atiduodam palūkanom, už paskolas jau paimtas valstybės. Tai žiūrėkit, jau iš tų 24 nėra. Du atiduodam dar valiutą įsivesdami patį vėl... Nu, tai čia tarkim vienkartinis, bet čia tai kas metus šitie dalykai. Ir augant mūsų valstybės skolai, auks palūkanų našta. Aš jau nekalbu apie kūną, kad jį pastovi reikia gražinti, tik palūkanų. Tai be, ir niekas neplanuoja, jūs teisingai sakot, niekas tai neplanuoja kitaip gyventi. Tai ir mes, gal, bet kadangi Lietuvos skola, tai sakau, yra maždaug dešimt kartų mažesnė, skaičiuojant vienam gyventojui negu va, tų vakarų Europos arba jungtinių valstybių, tai mes dar esam vargšai čia. Bet mums niekas ir neskolina pigiai. Mes tai skolinomės už 5 procentus ir sakom, mums pasisekė. O pavyzdžiui, kokia nors Vokietija skolinosi už 0,5 procentų. Pas jos mažos palūkanos tai yra 1-2 procentai, o mums 5-6. O jie už 5-6 jau nesiskolina, nes pagal jų logiką yra manoma, kad tokios skolos neįmanoma gražinti. Ir kai jūs girdit, pavyzdžiui, kad vėl kokia nors Graikija arba Ispanija pradeda šaukti, kad jiems jau ten bėda, Tai ką tai reiškia? Jiems niekas nebeskolina už mažus procentus. Kai jiems nebeskolina už mažus procentus, jie tada kreipiasi į, į Europą, kad jos gelbėtų. Ir tada ten vienais ar kitais būdais, suprantat, jiems paskolina pigiau. Tarp kitko, va, vakar ir už vakar, Romai, grandiozinės riaušės, 80 sužeistų. Muštinės kaip turi būti, su dujom, su kulkom, su vandeniu, su visko. Tai, kodėl? Todėl, kad italai pradėjo taupyti, krenta italų gyvenimo lygis, o italai nori gyventi kaip gyvenę. O iš ko? Suprantat, jie nekelia klausimų, <laughs> kad jie gyvena ne pagal kišenį. Čia, tarp kitko, dar vat vieną niuansą. Ką reiškia euro įvedimas? Iš kur atsirado va, tų pietinių šalių problemos? Graikų, ispanų. Kai jie įsivedė eurą, jiems atpigo skolinimas. Nes anksčiau ta palūkanų našta buvo didelė ir biški jos varžydavo, suprantate. O kai įsivedė eurą kurį laiką, jie skolinosi labai pigiai, nu tai ir, ir pavarė vyrukai, suprantate. Ir mūsiškiai panašu planuoja. Ir mūsiškiai dėl to planuoja, taip, aš manau, kad čia pagrindinis <coughs> tikslas yra. Bet jiems nepavyks, nes jau ten visi viską supranta. Niekas jau jiem pigiai neskolins. Ir taip pačiai Graikijai dabar nebeskolins. Tai vat maždaug taip ir apie Spenglerį. O tarp kitko tas pats Spengleris parašė dar vieną knygą. 31 metais jis parašė knygą Žmogus ir technika. Ir toj savo knygoje jis prognozavo, kad e, technikos vystimasis galutinai sujauks žmogaus gyvenimą. Nu ir čia jis be abejo. Nu, bet čia nereikia būti jau dideliu pranašu. Pamačius pirmas jinai, e, e, automatizuotas linijas, ir tu matai kad kur reikėjo šimto žmonių užteks vieno ir tada kyla klausimas kur dėt visus kitus aš jau nekalbu apie dvasinę šito reikalo pusę kada jinai žmogiškasis faktorius apskritai vakarų civilizacijoj nueina kažkur į šoną ir prasideda visokie tenai čipų statymai į, į smegenys ten, nu, nu, žmogaus toks visiškas, vir, vir, vir, vir, žmogus virsta technologijų vergu. Ir dėka tų technologijų jisai pasidarys iš viso toks, nu, jo ta žmogiškoji dalis nyksta ir su tais čipavimais galutinai jisai bus paverstas kokiu tai, nežinau, biorobotu tiesiog ir viskas. Tai čia iš viso baisu. Tai dar tas Pengleris <laughs> dar apie čipus nebuvo girdėjęs, bet gyvenęs truputį vėliau Orvelas, kuris parašė knygą tą garsiją 1984, o jis ją parašė 50 metų pradžioj kažkur. Ir, pavyzdžiui, Tarybų sąjungoje gyvendami mes įsivaizdavom, kad čia buvo parašyta apie Tarybų sąjungą. Ir aš taip gyvenau dešimtmečiais tokį įsivaizdavimą. O va čia ne per seniausiai, keletą metų atgal, paskaičiau patį tą, e, šitą Orvelą, paskaičiau apskritai apie jį tenais jau. Ne, nu, ką, ką, kas ten mhm. Anglijoje rašoma? Ir paaiškėjau, kad ten buvo, jis apie Angliją rašė. Jis rašė apie vakarų civilizacijos ateitį. Jis jau tada, reiškia, matė tam tikrus poslinkius, kurie turėtų atvest vat, į tą pasaulį, kuriame tiesa tai melas, jinai. <laughs> Karas tai taika, viskas apversta aukštinkojom. Nu, ir mes šiandieną matomos šitos dalykus. Suprantu. Kada amerikonai bombarduoja šalis kiekvieną dieną, bet jie yra taikos balandžiai. <laughs> Viskas. Taip, kad tas vakarų saulėlydis, jis mano supratimu iš tikrųjų, mes, mes pergyvenam šitą etapą. Ir kol kas nematyti jokių rezultatų. Bet mes einam į, į pabaigą jau. Ir va štai yra Egidijaus klausimas. Ar planuojate susitikimą aptart, kaip tokiam, kaip toliau veikti su mūsų bendru įdirbiu? A, tai šiandien iš dalies Kaune tai ir bandymas buvo, tai tas, tai paskui... Susi... Taip, tai regidijų galima atsakyti turbūt, Taip. kad mes planuosim susitikimą tokių iniciatyvesnių žmonių. Matot, ką reiškia tarptautinius žodžius vartoti? Neįmanoma ištarti. Nereikia užtat jų vartoti. Energingų žmonių susitikimą, aktyvių. Bet jie bus darbiniai, bet čia vėl ne, negaiškim gal. Bet mes, e, kur čia tas laikas mūsų jau? 25 minutės. Ai, dar lieko miškai. Nu, tai jūs, mes... jūs planuojate apie klausimyną šiandien palies klausimus? Jeigu taip, tai duokit man dar repliką. Mes. Prašau. Nes Kaune Vytenis sakė, viskas negaliu kentėti, Parod, pasirodykit. Vytenė, čia tą prisimenu tave, Vytenė sakė šitaip, negaliu kentėti, klausimino nelauksiu, aš manau, kad čia formalumas, aš dabar noriu rašytis į mūsų gretas. Nu gerai, sakau, rašykis, man sako, viskas tinka, yra kalnas tų filmukų, man ideologija gerai, o, o tas klausimynas, kai bus, tai yra formalumas. Ir jisai sakė, tai man bus labai jokinga, tu Vytenė būsi pirmas vėl. <laughs> Va, tai Kaip jūs pakomentuosit? Ne, šitą... nu, suprantat, iš tikrųjų tai jūs teisus, tas klausimynas, jis ir yra jau. Čia tik reikia formalizuoti, aišku, čia mes e, nepasistengėm ir neformalizavom viso šito. Klausimynas dar galiu, galiu pasakyti, koks tikslas jo. Tas klausimynas tai turėtų būti tam tikras filtras, nu, net ne ta žodis. Žmogus einantis į tas mūsų gretas, į tą mūsų prasmių lauką norintys ateiti, jis turėtų žinot, kur eina. Kad paskui ir mūsų nenervintų jis, ir mes jo nenervintume. Tai tam reikalingas supratimas, kur tu ateini. Ir aišku, žiūrint tos visus video, tai ten jau prikalbėta, ten viską galima suprasti, bet mes dar... Bet iš esmės yra adresas mūsų gretos eta gmail gmail taškas kom į kuriuos gali rašytis nedelsiant tie kurie galvoja kad iš tikrųjų taip bet jie bet jie turi duoti jau turi savo konkretų adresą taip, telefoną taip, tai taip, turi būti toks ne, ne anonimas taip ne anonimas taip teisingai o pats tas klausimynas susidės iš trijų dalių pirmas tai bus tokie strateginiai tikslai tai aš juos galiu išvardinti tai pirmiausia mes pirmas dalykas mes turim būti Nes dabar tai mes nykstam. Mūsų gimstamumas menkas, mes išvažiuojame į vairias pasaulio šalis. Tai suprantat, jeigu mūsų nebus, tai apskritai apie ką kalbėti dar. Tai mes turim būti. Ir jeigu, jeigu kažkam atrodo, kad tai nėra svarbus dalykas, tai jis tikrai ne mūsų prasme laukia. Dabar tą skaičių mūsų čia būtų galima padauginti labai nesunkiai, na, prisikvietus tų pačių <laughs> kiniečių ar dar kokiu nors. Užtad aš keliu antrą dalyką, yra susiję, susiję klausimai. Mus, mes turim nustoti nykti, bet neturim pakeisti tą 80-20. Šiandieną Lietuvoje yra 80 procentų lietuvių, o 20 procentų yra kitataučių, bet jie yra mūsiškiai tai yra Lenkai, kurie čia šimtmečiais gyvena ir dalis tai yra nutautėję lietuviai, bet kuriuo atveju čia yra vietiniai, autoktonai tie vadinami, bet vietiniais jos vadinkim. O rusai susideda iš dviejų dalių. Dalis rusų tai yra iš starovierų, dar atbėgę nuo Petro I laikų, irgi čia šimtmečiais gyvenantis, ir nedidelė dalis atvažiavusių po karo. Jau čia tarybų valdžios pasiekmėjai. Taigi štai mes esam labai patogioj situacijoj. Pagal, palyginkim save su Latvijais arba Estais. Ten yra visiškai kitos proporcijos ir visiškai kitos problemos. O mes esam komfortiškoj situacijoje. Ir dėl to aš, aš kartojau keletą metų. Šitas santykis 80-20, tai turi būti saugotinas kaip akies vyzdys. Nes jį labai lengva sugriauti, Vat ką mes matom vakarų Europai, tai pačiam Briuselį. Atstatyti paskui bus nebeįmanoma. O problemų tai sukels. Mes ir dabar čia pykstame su tais lenkais, rusais, ten dar kažko. O dabar įsivaizduokit, kad atvyksta dar intrūzai svetimi mum visiems. Ir jie neasimiliuojasi. Ir pagal įstatymą turės teisę į savivaldą Lietuvą. Nu, jie viską turės, viską turės, suprantate. Tai čia yra, nu, nu, svarbesnių dalykų būti negali. Toliau prie viso šito prisideda, kad norint vat, realizuot šitą svarbiausią strateginį tikslą – būti, išlikti, nustot mažėti, reikia turėti šeimininko teisės šitoj teritorijai. Reikia turėti suverenitetą, o mes jo neturim. Dabar Briuselis turi įstatymų leidybos prioritetą mūsų teritorijoje, o ne mes. Taigi siekiamybė mūsų kitaip. Tai nu kaip siekiamybė, tai. Nu tai turi būti suvokiama kaip siekiamybė, o nu, kaip kitaip. Toliau, ketvirtas dalykas, tai tie mes, kurie turim būti, išlikti ir gausėti, mes gyvenam tam tikroji teritorijoje. Ir ta teritorija, va su tais Klaipėda, Kaunu ir Vilnium, yra pirmą kartą istorijoje mūsų administruoja. Dalis žmonių po šiai dienai dar įsivaizduoja, kad Klaipėda – priklausė Lietuvos didžiai kunigaikštystė. Nepriklausė jinai niekada Lietuvos didžiai kunigaikštystė, tuo labiau karaliaučiaus rytis. Jinai niekada nebuvo administruojama lietuvių. Ir tik 23 metais, kada mūsų vyrai nepaklausė nuometinės Europos Sąjungos, jinai tada Antantė vadinasi. Klaipėdoje stovėjo prancūzų laivynas ir laukė, kol Lenkai sudoros lietuvius, kad galėtų atiduoti Klaipėdą Lenkui. Ir mūsų vyrai 23 metais padarė va tą žygį ir nuo, to, nuo tos dienos Klaipėda yra pas mus, bet neužmirškim, kad 39 kovo mėnesį Hitleris pateikė ultimatum ir mes Klaipėdą ją matydavėm atgal. Kitaip tariant, mes kaip rusai Krymą aneksavom. Nu, galime ir taip pasakyti, jo. Ne, čia analogija neteisinga. Nu, Jo. Kadangi Krymas buvo rusų, jo, jo, taip, taip, taip. paskui atsijėmė. buvo ukrainiečių ir jie atsijėmė, o Klaipėda niekada nebuvo. Mes aneksavom. Čia yra dar <laughs> baisesnis žingsnis. tai vėlgi, taip sakant, ne, neapgaudinėkim savęs. Ir čia, iš čia su ta Klaipėda yra problemos, reikia jas matyti atvirom akim. Ir va iš čia yra mano klausimas tas. Žiūrint iš Lietuvos va šito intereso teritorinio, ar geriau, kad karaliaučius ir toliau priklausytų Rusijai, Jeigu būtų klausimas. Jeigu būtų, o jisai iškils, o dabar jis kils. Ir čia kažkas iš manęs juokėsi, kad aš, oi, kokius čia klausimus keliu neaktualius. Praėjo porą mėnesių ir jie pasidarė labai aktualūs. Mm. Tai tiesiog rodo, kad tas žmogus ne, negali pažiūrėti prieki šiek tiek. Ir vat klausimas, kas yra dabar naudingiau Lietuvai? Ar kad išliktų rusų? Ar kad grįžtų vokiečiams? Kur čia yra problemas? Rusai niekada nepretendavo į Klaipėdos kraštą, jie neturi jokių tam teisių. Bet turi teisę vat, iš to, kad jie po karo iš vokiečių atėmė mum gražino. Ir dabar, vat, žiūrint į tai, kas vyksta žinai, Rusijos ir Kyjista, Rusijos ir Ukrainos tam kontekste, nu, atsiranda ir čia klausimų, suprantate. Bet iš kitos pusės Klaipėdoje lietuviai sudaro daugumą ir jokių ten šansų nėra. Bet pavojų galima įžiūrėti. Bet jeigu jisai grįžtų vokiečiams, pavojus yra dar didesnis, nes Klaipėdos kraštas buvo vokiškas ir neužmirškit, kad kada lietuviai Klaipėdą pasiėmė, tai didžioji dalis vietinių gyventojų, nors kalbėjo lietuviškai, bet laikė save ne lietuviai. Ten buvo įvesta memelendirė savo patarų. Ir kai buvo gyventojų surašymas, jie užsirašė ne lietuviai. Tiesa, tų žmonių ten dabar nėra. Dabartiniai klaipėdiečiai yra, ten labai mažai palikonių yra tų žmonių. Bet labai nesunkiai Vokietija, turbūt supranta. Mm. Jeigu, jeigu karaliaučius grįžta Vokietijai, Tai tuoj pat iškils Klaipėdos krašto problema ir, ir čia jokių perspektyvų nebus mum išlaikyti. Ir aš vat atsakydamas, kam geriau, net įvertindamas dabar vat Rusijos šitos veiksmus, aš manau, kad mažesnė rizika yra, kad išliktų dabar kaip yra, mes turim didesnį šansą išlaikyti Klaipėdą, negu jeigu jisai grįžtų vokiečiams. Mūsų šansai sumažėtų. Taigi štai neužmirškim, o su Vilnium irgi tas pats. Neužmirškim, kad Klaipėda, Kaunas ir Vilnius tai yra tik nuo 45 metų administruojami lietuvių. Pirmą kartą istorijoje. Ir, o kaip matom akivaizdžiai dabar, niekas nėra duota visiems laikam. Viskas labai greitai gali pasikeisti. Dėl to labai atidžiai žiūrėkim, svarstykim ir vėl neapgaudinėkim savęs. Ne, neįsivaizduokim, žinai, kad... Eh, <laughs> kad mūsų norai tai taip ir bus, kaip mums norisi, kad būtų. Tai čia klausimino visas jau blokas? Ne, čia yra tik tais, vat, pirmieji. Kur neginčiami. Ne, kur neginčiami dalykai. Jeigu jūs su šito nesutinkat, tai jūs tada ne mūsų prasmių laukės to. Bet, bet jeigu su šitais va, sutinka, tai gali rašytis pas mus jau, o paskui ten... Nu, palaukit, toliau yra tam tikro tokio identiteto, jeigu norit, Aha. klausimai. Tai tas visa serija tų klausimų, ar tu pirma lietuvis, ar mhm. pirma katalikas. Taip Ar tu pirma lietuvis, ar pirma liberalas ten krikdemas toliau, ar pirma lietuvis, ar pirma ten dar kažkas, aš jau pats dabar nebeatsimenu. Jo, čia principiniai. Irgi. Čia yra principiniai dalykai. Ar, ar Lietuva yra čia gimusių žmonių kraštuose? Išgirskit, ką sakau, čia gimusių, ne lietuvių. Ar Lietuva čia gimusių žmonių kraštas ir visų norinčių joje gyventi? Jeigu jūs atsakot, kad visų norinčių joje gyventi, mums su jumis nepakeliui. Mm. Jūs eikite į kitas gretas. Ir, e, ir kitataučiams aš turiu klausimą, ar jūs save laikot Lietuvos Lenkų, Lietuvos Rusų, ar Rusų ir Lenkų Lietuvoje? Yra principinis skirtumas. Jeigu jūs save laikot Lenkų Lietuvoje, vadinasi jūsų ir ten Lenkijoje yra jūsų esmė, ne? O jeigu jūs save laikot Lietuvos Lenkų, reiškia jūs statot Lietuvą į pirmą gretą, Mūsiškis. Mūsiškis. Tada, kaip aš sakau, mes ieškosim sprendimo savo tarpe. Jūs neieškosit e, Lenkijoje arba Rusijoje sprendimų. Jeigu jūs esat Lietuvos rusas, o jeigu jūs rusas Lietuvoje, tai jūs ieškosit sprendimo <laughs> savo problemų Rusijoje. Ir tada sukelsit mums e, visai nereikalingų bėdų. O jau, tai va yra šita serija, kur irgi toks daugiau pasaulio žiūrinės identiteto klausimas. O jau paskui eis visa serija tokių techninių dalykų Nu, kad pavyzdžiui, ar jūs esat už e, valstybinių vaistinių tinklą? Ar jūs esat už tai, kad peipost užrašai, kad jų nereikia? Kad Lietuvos valstybinis paštas neturėtų rašyti mums nesuprantamą kalbą. Tokie techniniai, kur jau galima diskutuoti, jie nėra, jie nėra tokie jau kertiniai. Bet mes juos, aš tikiuosi, vat, visi kartu surašysim ir pateiksim, viskas bus sustiguota. Tarp kitko, va, dėl, dėl Lenkų buvo kalba, beveik su ašarom akysė skambino, nu, per gelį matėsi iš šalčininkų Evgenijus. Tai Evgenijus, jeigu dabar žiūri šitą laidą, irgi noriu paskatinti jį, kad Lenkas tikras, bet labai... Jeigu iš Lietuvos Lenkas, mes <laughs> tai. kviečiam į mūsų gretas. Tai. Ir ieškosim sprendimų, kokiu reikia. O dabar ką? Baigiam? Dar yra Ar 15 dar... minučių ir ta dar dar yra keletas klausimų kurie jau buvo paliesti darbiniai tai yra dėl dviejų procentų kadangi dabar būtent tas tai karštas jūs tada pasakykit būtent dabar tas karštas laikas yra kur reikia apsispręst ir yra galimybė du procentus savo uždarbio pajamų mokesčio kažkam pervest kam nori pervest tai čia prieš porą dienų prieš tris dienas parašiau laišką Prieš porą dienų parašiau laišką, bet tarp kitko sąskaitą blogai nurodžiau <laughs> neteisingai. Tačiau kokie buvo rezultatai? Iš karto į tą laišką atsiliepė gintautas, pavardės jo neminėsiu, nes neaišku, kai baigsis dar rezultatai, kur susitarėm susitikti apie trečiadienį ir profesionalus televizijos specialistas, turintis įrangas visą kitą. Ir galbūt kokybė mūsų pagerės, ką davė tas laiškas. Va, tai, o pataisysiu tą informaciją laiške jeigu nori kažkas tai prisidėt dėl techninės bazės gerinimo kadangi naktigonės aišku kad vyks ir mes tik tobulinsim jų formatus visa kita tai papildysiu tą informaciją ir paskleisiu dar ir buvo klausimas tiktai tegu ponia mane dovanoja man atrodo diana buvo ryšium su tais dviem procentais paklausė e, jeigu tiksliai prisimint e, ar galima vieną procentą E, pervesti e, tautos pažangos partijai. Turint omeny, kad galbūt iš jos dalį naktigonėm panaudoti ar, ar ten ką. Galima. Jo, tai tai va, atsakom. Galima, kad... galima, negalima fiziniam asmenim. Taip, bet kalba buvo apie tautos pažangos partiją. Mm. Bet tas reikia pažymėti. Malonu, kad, kad kažkas jo. dar atsimena, kad tokia partija yra. Jo, bet turbūt reikia pasakyti, kad čia ne, ne tas nereiškia, kad mes būtent būsim iš karto tautos pažanga. Ne, ne, ne, formuosim. Visiškai, ne, ne, ne. Tačiau kaip artimiausiai, giminingiausiai partijai galima ir, ir tų, tas lėšos neprapuls, mums bus į naudą. Dar kažką užmiršau, bet perdodu jau. Dar kažką. Ja, tai tiesiog Šį vakarą mes jau baigiam susitikimą. Aš tą savo svarbų labai Ra Raimondo klausimą palieku kitam kartui. Kada bus kitas kartas, mes paskelbsim. Nebūtinai tai bus kitą pirmadienį, mes pasižiūrėsim, kaip čia mums seksis. O dabar labanakt ir iki pasimatymo.